What's up? Welcome to the podcast. Ang aking kasama ngayon, ang mga mga favorites, naging biglang naging favorites ng playoffs. Ayan, Zaidai Trimar mula sa TNC. What's up? Hello po. Hello guys. Okay. Low, low. Okay sa ito, gusto mo ilapit ka pa. Yan, gay. Para di ka naman masyadong... Ayan. So, nung ah, finals ng MPL ay napanel namin si Trimar. At siya mismo ang ano, ah, ang ang nagsabi sa akin, nagulat ako kasi siya nag-invite sa akin mag-podcast. Bago ko pa siya ma-invite, siya na nag-invite. So, di, naisip ko, wag na natin patagalin. Ito ay sinut namin. <laughs> Kahapon lang pala finals, oh, no? Kahapon lang. Oh, the next day. So, ayun, binigla. At maganda pa nun, may plus one, sinama niya pa si Zaida. What's up? So, sabi mo, nagpa-podcast kayo pag ano? Podcast trip kami ni, ano, ni Bonak, ni Chak. No? Pag ano, pag wala kami nagagawa. Alam niyo yun. <laughs> Pag ano? break. Pag break, ano, paano, break paano, ng paano, practice. Paano podcast trip? Di ko gets. Ano ba yun? Paano diba? Nag- diba, diba may oh. ano doon, may mga headset doon, tapos may mga mic din sa ano, sa, doon sa may bootcamp. Ah, hindi ko na nabutan yun. Bali, eh. nag-ano, eto lang camera. Nagpa-practice lang kami. <laughs> nagme mema lang kami. ah, nag nagkakarinigan kayo doon ng ganun? Hindi, wala. Ano, mema lang. Parang, <laughs> diba? Ah, so, parang mema lang. Ganun. Diba, break sila. Tapos oh. kami ni Bunak sa gaming room lang kami, nandun uh. lang kami sa may ano, tawag dito sa may sa may larat ng PC, di ba? Uh. May, ah. may mga mic doon. Ah, nagme-memo lang kami. Ah. <laughs> Pero nakikinig kayo ng mga podcast? Oo, nakikinig kami. Ng, doon nga kami kumukuha ng mga ano, yung mga ideas. Ah, okay. Pag magti-trip kami, pag wala kami magawa. ano anong mga anong podcast yung trip niyo doon? Mga pano, ano klase? Wala, eh, may puro puro kami mga ano, eh, parang mga politika <laughs> ganun. Oo, oh, talaga. <laughs> Naaral na. Di ano kasi nung time din, parang kalagsagan ng mga, yun, mga nangyayari sa Pilipinas. <laughs> okay din ha? Ah. Pero maganda yan kasi na-exercise yung pagsasalita niya. Uh-huh. Parang pagbuo niyo ng opinion. Alam naman natin, hindi lahat ng mga players ay eh, mabilis makabuo ng opinion sa utak nila. Yan. So, kamusta naman ang playoffs run ninyo? Siyempre sa amin, mga casters, mga viewers, tuwan-tuwa kami kasi ang ganda ng pinakita nyo. Pero siyempre, kayo, iba yung mm. perspective niyo eh. Gusto natin mag-champion eh. At yun, ano, anong masasabi niyo dun sa nangyaring ano, run? Una. Sa amin ano eh, di namin inakakala talaga na ano, aabot kami ng top 3. Ang, ang akala namin noon, alasunin lang kami ng ano, ng tasted. Kumbaga, day, ano, parang napipil namin na day 1 pa lang laglag na kami. Pero hindi pala, di pala hmm. ganun yung story namin. So, paano yun? Anong, ano ibig sabihin? Hindi kayo, Ah, handa naman kayo doon sa mga susunod na laban, parang ganun. Ano, de, sa akin lang siguro, parang personally, personally thinking ko lang na kasi parang wala gaya ng mga nangyari sa akin dati na first round ah. lang ganun. Parang ayun lang yung talaga yung napipil ko. Kumbaga, hindi buo yung kumpiyansa ko. Okay. Mm. Ako, ako naman ano, nung bago magsimula yung playoffs, uh, feel ko uh, mananalo talaga kami sa Twisted. Mm. Tapos, ano, na uh, natutuwa pa ako na yung Aurora yung second round namin kaysa sa Liquid tsaka sa Onyx kasi feel ko ano, mas kaya namin yung Aurora. Uh, ito yun nga. Eh sila, ayaw parang sa sila sinasabi nila na na yung pinakaayaw nila Aurora. Oh, eh, sa amin pa napunta. Eh, top one din kasi yun. Eh. Mm, eh. Pero ang sa akin yung feel ko na uh, ayun sila yung pinakakaya namin sa top sa top sa top 4. Pwede ko pa malaman kung bakit mo na feel na ano na parang mas mas kaya? At ano, ano, ano ibig sabihin <laughs> um, ang, yung last laban namin, yung regular season, uh, ah, doon ko na-feel na kayang-kaya namin sila. Tsaka, ewan ko, ba't, ba't ko na-feel yun? Pero mm. sila, parang kasi, ang thinking nila mahirap kami sa draft kasi marami, maraming hero yung Aurora. Pero feel ko, sa akin, uh, madali talaga eh. Hindi naman madali, parang mas kaya namin kumpara sa mga liquid tsaka onic. Yan. Uh, ah. Ayun yung nakambak lang tayo nun, di ba? Game 1 ba yung game 2? Oh, game 1. Oh, yung nakambak na. Edward. Uh, Edward. Mm. Sayang. Eh, di sana kayo upper... Ah, ay, di, di natin, di, natin malaman eh. Iba na talaga eh. Iba, iba mm-hmm. mangyayari eh. Um, ang interesting kasi parang hindi naman natin sinasabing mahina yung mas mahina yung Rora kaysa Tier. Mm, pero parang naman. match parang ma- sa match no. Mm. Kasi yung mga teams na lugi sa hero. Oh. Mm. Alam mo yan. Ito, al- ano naman to, eh, ito legit naman tong kwento na to. Meron naman ng screenshot. Sinabi ko kina, kinongrats ko kasi sila, syempre sila Tomac, sila Hito, nung nanalo sila. Meron kaming GC. Eh. Sabi ko, ano sabi para sabi ni Tomac ano baka ano sana makahula or something syempre ano yun, yun naman yung usual na response mo mm. pag hmm. kinogratulate ka sabi ko kaya niyan kasi lamang kayo ng meta sa gold tingin ko lang ah yung paningin ko nun. Kasi mm-hmm. fighter, nagpa-fighter kayo eh na, mm. na mm-hmm. gold. Eh parang si Doming CC yung, kaya niya yung CC siguro. Pero parang hindi nila, hindi nila sanay. Mm. Ganun ba yung parang na-feel mo na, na parang may part lang na ahead kayo? Parang ganun. Um, sa akin, hindi ko, hindi ko nakita yung, yung kay Doming, ala, alam ko naman na ano. Pero hindi ko in-expect na, ano, na kaya, kaya niya, kaya, ay, kaya niya na rin na mag, ano, mag, mga fighter noon pero mm. hindi ko iniisip yun. Pero f- sa feel ko lang, sa mid. Lalo, sa mid, sa mid kasi sa akin nag-ano eh, nag, kung paano, kung paano maglaro, kung mahihirapan ba ako. Kasi yung, sa, yung sarili ko yung inaano ko eh. Kung, ah, <laughs> okay, kung okay, mahirapan okay. ba ako sa kalaban, <laughs> ganun. Doon ko binibase na okay. kung, kung paano, kung gaano kalakas yung kalaban. Ganun. Oh, sa bagay to. Kasi ano siya, no? Yung, yung mid, yung mid ko sabihin ba, post 4, post 5 o mm. mid lang? Post 4, post Post 4, post 5. Oh, yung mid 3 yun. Yung mm. ano mid 3, ah. mid. Ah. Doon ko ah. binibase kung yung sa lakas ng team. oh, mas interesting ah. Siyempre, ewan ko, kung, kung gusto mo pang i-elaborate yun, mas maganda. Pero kung, siguro mamaya, siguro mm, mamaya na mag-share ka about doon. So, ngayon, nakakalungkot syempre na hindi nag, ni nakabot ng M7. Ah, uh, ka, ano eh, lahat naman competitive at alam kong masakit marinig yung parang, di okay lang yan, at least nag-top 3 kayo. Pero sa inyo ba, happy ba kayo dun sa top 3 or more like uh, parang gusto nyo, na, nasayangan ba kayo or ganun? <laughs> um, sa akin, uh, yung ano, yung nakapasok na, yung nanalo kami sa, ay yung natalo muna kami sa ano, sa Aurora dun. Medyo nasaktan na ako nun nung mm. ano, nung after nung talo namin noon kasi alam ko naman na kaya namin panalo yun. Mm. Kung nanalo kami doon, syempre, mag-iiba siguro yung storya sa magiging upper bracket kami, kalaban namin yung TLPH. Yun. Nung kinagabihan na yun, ano, medyo nag ano ako nag breakdown ako na nung may ginagawa sila noon, parang nag-gym sila pero di ako sa na na ano, ah. na umiyak ako doon sa sa kama ko lang na nag-iisip ako kung huh? Ah. kung napanalo namin 'yon, parang laki ng chance namin talaga. Pero nag-move on agad ako eh kasi may laban kami bukas versus Onic noon Ayun. Hmm. Yung laban namin sa Onic, uh, ah, nag-reset na talaga ako. Tapos, ayun, napanalo namin yung ano, <laughs> laban doon. Parang nag-breakdown kasi talagang naiyak ka noon, ganun. Mm, sa oh. sarili ko lang parang medyo na medyo napagod agad ako. Kasi ano, mm. alam ko binigay binigay ko yung best ko doon pero ano, nagkulang kami. Parang mm. sa ayun, yung game 5 namin na yun na yung sinasabi nila na ano, yung malayo ako lagi sa ano oh, sa Lord na. Know. Ayun, medyo feel ko nag ano, nagkulang din ako doon o oh, mm feeling ko, bina, ginawa ko naman yung best ko, pero ayun, nagkulang. Kaya, er, error, sa tingin mo ba error? Sa paningin mo ba error yun na malayo ka? O um, calculated, calculated yun? Um, sa akin, ano, um, calculated ko yun kasi lagi ko namang ginagawa yun sa, ano, sa practice okay, namin. Okay. Parang, pag gamit ko yun, parang, eh, may ulti naman ako ng, ano, kaso, ano, lagi ko ginagawa. Lagi ko, uh, yung sa series na yun, lagi ko ginagawa. Kaya feel ko, naba, nabasa na nila. Mm. Yung game 5 kasi yun. Kasi, kaya nakapag-adjust sila. Okay. sa playstyle na ginagawa kaya, ko. Kaya nurse nila yun. Uh, ah, ano. <laughs> kaya ginagawa na, nila yan. Ay, okay lang to na na-reveal. Na-reveal mo, okay lang to na, na, reveal Wala na rin laban, tapos na rin. Tapos eh. na. oh, okay lang. <laughs> Tapos na. Eh. Baka iba na rin Lord dance next time eh. No? Baka mm. wala na rin Jason mm. di ba? Hindi natin lang. Okay, pero uh, I guess yun yun na parang sa mga sa paningin kasi ng viewers, madaling pero talaga manisi. Mm. Napaka-basic. Uh, dapat dali lang. Eh. Mga nanonood, ganun talaga eh. <laughs> Ka- kahit na ba naman, sabi, uy, but layo nito. Pero syempre, uh, sa unang reaction yon And then, mm. maintindihan mo bakit nga naman ganun yung mangyari. Tsaka kahit yung sa um, laban nyo sa TL, tinanong ko si ano eh. Tinanong ko si Hito. Kung na, nasa play nyo ba yan yung biners nyo pero alam nyo may TP. Mm. Ayun naman, baliktad naman, di ba? Shot mm. Carl naman yung malayo. Mm. Ikaw naman yung nandun. Pag ganun ata, ano na yun eh, no? Parang sugal na lang. Sugal, eh. Ah, sugal. Ayun yung ano ko nun, yung, yung call ko nun na, eh kasi di ba 3-1 na kami nun. Mm. Eh, wala. Naglakas loob na lang din ako na parang ano, pinabawas ko talaga sa kay Ben nun. Tapos mm. susugal ko na lang. Ayun. O ganun talaga. eh. Parang wala naman ata ding... Kasi kahit ano naman mangyari, TP retry mm. talaga play nila nun eh. Tsaka pag, pag, pag nag-lord, pag nag-hero ata kayo nun, lugi rin niya. Di, o yun, 50-50 yun, sugal din pala, mm. no? Mm. Eh di sigol na lang sa lord. So, na lang sa Clash. Kasi may maraming best din naman ang nangyayari yun kahit um, mm. isugal. Tapos, depende na lang kung mananalo kami sa team fight. Ganun. mm. Ganun, eh, kung nanalo sa team fight, di kayo pa na. Mm. Ganun kasi, ganun lang siya ka din kasimple. Mm. Yeah. So, ayun, yung nag sabi mo, nag- nag-reset ka na nun sa, sa Onyx. Sa tingin nyo, paano nyo nalagpasan yung Onyx ng mga time na yun? Na out, sabi ni, ayun, um, nag-sorry si Wynat eh. Na-outpick daw siya eh. Doon sa post niya, ewan ko pasad. Pasad, ganun. <laughs> Nag-post siya, di ba? Mm-hmm. Sa tingin nyo? Sa akin yung siguro sa Onyx, dahil sa ano, sabihin ko muna yung about sa, ano, sa Aurora. Ah, sige, sige, sige. Naka, Sige lang, sige kami, lang. Nakalagpas kami ng ano, ng... Na, Twisted. Kita, oh, ng twisted. Parang ano, di ba, sinabi ko naman nung una, parang hindi ako kumpiyansa. Harapin sila. Tapos, nung nanalo naman kami, kabaliktaran naman yung nangyari. Nagkaroon ako ng kumpiyansa, kaso, yun nga doon parang, doon ako na, parang doon na pumunta yung overconfidence sa akin. Sa, sa Aurora to na oh, series. Sa Aurora. Kasi ang iniisip ko noon, Oh, na yan. Kahit matalo kami ito, top 4 na. I mean, kung matalo kami, may lower bracket pa, may isa pang buhay. Tapos, yung nung natalo lang kami, na ano lang, parang yung regrets ko lang doon is, ano, tag dito, kaya naman namin ipanalo yun, but parang hindi ko pa doon binigay yung pinaka-best na form ko, yung disiplina na piranaktas ko na sobrang tagal. Tapos yun, parang ayun din yung pinaka naging regrets ko na yun. Parang ayun yung pinaka-inan ako. Parang pinaka focus ko na gawin mm. sa next na laban namin. Parang, ayun yung pinaka, pinaka pinokus ko na i-improve. Parang gagawin ko na lang dito lahat. Parang di na ako mag-ano. Di na ako mag... Stick sa trabaho ah, na lang. Stick na ako sa trabaho. Parang wala na ako regret. Tapos yung sa Onic naman, yun yung ano eh, sobrang gigil namin lahat eh. Tapos, mm. tapos nung sa laro, parang di nila nire-respeto yung ano, yung pattern ng draft namin. Kasi nga, di ba, nag, nag-usong ako nun siguro yung mm-hmm. Siguro nung ano ata nilalaban ko yung nung laro ko yung Yusong noon. Hindi ko never ko pinanaktis yung Yusong noon eh. Talaga? Parang yung Yusong ata noon. Isang beses ko lang ata siya nagamit sa scrim. Tapos ano? Oh, grabe ka nga. Ang yung Yusong na yun, laging ginagamit sa akin ng ano ng kascrim namin sa Indo. Ah. Ano nakaalis sa ata ako noon, binubugbog ako, gulat ako, ah. ang sakit. Tapos nung una naman, nung nung nananalo, nung nananalo kami sa laro ng Yusong yung kalaban, ang, ang taas pa ng pride ko. Mm. Sabi ko, ayoko yan, ayoko yung hero na yan. Dali lang patayin yan, ang dali lang kang kanyan. Oo. Tapos yan sinasabi sa kanito mo, hindi, try mo lang para malaman mo. Oo. Tapos nung isang beses, doon yata yung nakaalis ako tapos nakayusong yung kalaban. Oo. Tapos, pwede, pwede ko ba sabihin yung sino yung gumamit na? Wag na, wag na. Ah, wag na, lang, wag na. Para ano. Para wala nang damay, wala nang damay. Kasi eh. Pero malakas siya, malakas siya. Malakas siya. Ano yun ah. eh, parang ayun yung naramdaman ko na ano eh. Ah. Yung ano, strength ng Yusong sa laning. Oo. Nakaalis kasi ako noon eh. Yung alis kasi di ba ngayon parang ang lakas sa, sa ah, laning. top one, parang yun. Kahit ano siya, kahit anong gawin mo, makabalik lang. Parang Yura lang din. Mm. Tapos nung laro ko na yun, binugbog ako talagang ano, in-outform niya ako. Nyari may turtle na, napapauwi niya ako ng ganun. Grabe naman tong Yuso na to. Ganito ba talaga kalakas yan? Mm. Tapos yung tinanay ko naman siya, ay ko, ang lakas nga. Ano yun ha, ah, parang ano ba yun? Parang kinabukasan ng pa-playoffs natin yun. Oo, oh, pa-playoffs na. Parang ganun yata. Tapos yun, in-RG ko siya. Ay ko, ang lakas nga. Mm. Yun, ginamit ko. Ta- ano, parang sinabi ko kay Eto Mac kinabakasan. Ay ko, Eto Mac, kapag ano, kapag maganda yung usong ha, pick mo sa akin yun ha. Ah. Tapos nung pumunta kami ng venue, oh, Auto. Gina- <laughs> hindi, pumunta kami ng venue, naglaban yung TL Page sa Falcons. Ah. Ginamit ni Sanford. Oo. Kumbaga, grabe, ang lakas ng Yusong sa turtle ah. Di, maka, di maka, maka-turtle yung kalaban. Tapos doon ako nagkaroon ng kumpiyansa. Mm. Parang, na nagits ko na kung bakit ginagamit ng mga ng mga international Oo. team yung Yusong sa Scream. Ang lakas pala talaga sa Turtle. Yun. Tapos yun, ano parang ano naman, di ba nga nagamit ko na siya sa Twisted, nagamit ko na siya sa Aurora. Ay na, yung usong ko yung pag nakapag alam ko pag nakapag-usong kami, ang lakas ng win rate namin sa mga turtle fight eh parang mm-hmm. si parang yung jungler namin parang nag-ano na eh, nag-turtle na lang mm-hmm. ganun. Oo. Mababa siya sa ganun na ano, sobrang lakas ng usong tapos binaba na ng Aurora after na Mm. Maramdam. First three na, months nag, eh. Nagano ba ako doon? Nag-usong ba ako doon sa Aurora? Isa. Sa second ah, game? Oh, after ata ah. nung inoto ba na nila sa mm. akin. Tapos yung sa may ano naman, sa may lower bracket, doon sa may... Sa Onyx, sa laban namin sa Onyx. Nagulat ako, hindi nila binan. Mm. Ang akala ko noon, hindi nila ibaban, tapos kukunin nila. E di nag-overthink pa ako noon, ano bang pantatapat ko dito na hero? Oo. Tapos yun, eh, ah, nagulat ako noon. Bumalik sa inyo. Ano, tag dito di na nga binan, binalik, binabalik pa sa ah. akin. So yun, parang ano, parang dinis parang dinisrespect lang yata nila kami sa drafting. Parang di nila ni-respect yung capable namin ma- manalo sa draft. Mm. Tapos yun, sa game 5 din, kitang-kita na rin talaga. Tra- sobrang nagmatra talaga yung draft kung papanoorin mo lang Oo. talaga. May, Kasi ano yung eh, parang dominate, dinominate yata namin yung game 5 nun. Oo, one-sided. Mm. One-sided. Lalo na yung yung, yung game na masabi kong na outdraft nyo. Game Tapos three. may mali din. Game 3, wala na... Nagkaupusan ng first three bands yung <laughs> ah. ano, jungle. Akala ko, kukunin sa taas yung ano. First pick. First pick joy. First pick joy. Yun talaga yung sinabi ko sa ano, <laughs> sa... Sinabi ko sa, sa, sa broadcast. Kasi hindi, ano, umabot sa inyo yung joy. Tapos parang wala hmm. nang ano nag-isa ka. Tapos yung last two picks pa, kay Arlot. Mm. Sa, sa paningin ko, yung yung kay pwede pa. Yung Arlot yata, yun, kung sakali lang, I mean, kung nandun ka na sa point na yun, wala ka na. Mm. Nasa ano ka na talaga, last two picks. Yun. Siyempre, babagay mo siya sa taas. Pero kung nandun ka na sa baba, wala ka ng choice. Akay, plus ano na lang yun kung marks eh, mo ah, na. Ano oh, ata ano. yun? Yung, Ling. Ay, hindi uh, ah, na ba yung ano Ling? Ano ba yung Ling? Tapos ito pa yun, no? Oh. Parang ano ata yung merong hero nun eh. Parang Fred, Fred. Back siya ata, back siya yung ano, natirang jungler na Oo. ano. Kasi ay- alam ko, ayun lang Oo, ata pinoy-pick niya yung makakapalag back eh. siya. Tapos, ano, dininaiba namin. Ang ganda rin ng ano. Yung, pa- yun yung pattern, yun yung ano, masasabi natin na best usage ng draft pattern, no? Mm. Na ano talaga, nagkamali na yung kalaban tapos napuruhan nyo pa. Parang ganun. Sarap ng, ano yun, parang wala talagang, parang di ko talaga siya nakikita ng way para ano, <laughs> manalo nun. Mm. Tapos na solo kill mo pa si ano nun, di ba? Si Kirk. Ayun din, ano din. Parang ano din yata eh. Parang feel ko overconfident sa akin si Kirk. Mm. Di ko alam kung di niya nakakalaban yung Yusong kasi nung ano ata, nung laning phase namin, parang... Ako, pinawi mo. Na, lang. di, inaano niya lang ako parang... Parang feel ko binabata na lang ako sa, ano, sa laning. Parang mm. di niya ata iniisip yung mga kayang gawin ng Yusong. Tapos yun, parang siguro sa ginawa niya yun, doon ako nakakuha ng opportunity na gawin yung ginagawa sa akin ng mga nakakalaban. Ah. <laughs> okay, uh, yung mga, talagang gawain ng mga uso. Nakita ko rin talaga kay Sanford yun eh. Ah, okay, okay. Parang doon talaga ako nagkaroon ng idea sa kanya. Hmm. So ito yung sinasabi mo, may, may move na ginagawa yung usong may sa lane. Oh. Kasi parang di sa broadcast kasi hindi naman tututukan yung yung lane mo eh. so di na makita. Pero parang ganoon na parang may isang one hit combo yung oh, usong. Ayun. Alamin niyo na lang siguro, Fego, ikaw na ano. Fego, ikaw na bahala paano yung one hit combo ng Yusong sa Ay, di meron yung sobrang sini sobrang lakas mag Yusong sa ano sa TikTok. Meron yun eh. Yung ano, top 1 PH. Oo. Oh, Nakita ko, nakalimutan ko lang yung Galing din nun eh. eh. Tapos kahit hindi meta si Yusong, nagagawin niya. Oh. Sino ba yung Briggs? Ganon? Si Briggs, oh. Ayun, si Briggs yun. <laughs> Si Briggs. Good luck. Nakikita ko rin yun, nakikita ko rin. Ayun. So, Onyx both ano din, both sa galaw at sa pindutan na nagawa niya. Para kasi mas madali talaga pumindot pag mas maganda yung draft Oo, ah, niya. tama, tama, tama. <laughs> At ayun, ah, nanalo sa Onic. ah, sobrang ganda nung pangyayari. Alam, ano, um, ah, pagdating naman dun sa TL, lumabas din yung funny. Naka-funny ka at about series mo eh, dati isa. Sa Rora ba naka-funny ka? Hindi, Hindi, no, no. Yun na dun gating na. Pero sa Twisted, naka-funny ka. Isa lang. Isa. Mm. Tapos sa Onic na kaysa. Wala, wala. Wala, wala rin? Wala. Um, ah, ah, di, pag, di kami nagbigay ng ah. funny doon. Oh, sa TL ka na nakapag-funny. Uh, okay. Ang funny kasi ni Mama Coco, yun nga eh, <laughs> sa broadcast, ang tawag na, pag napik yung funny, ang tawag namin doon, Mama Coco funny. <laughs> kasi ano yun eh, legendary yun eh. No? So, ano bang, ano bang, ano bang, ano bang sikreto? Ba't ka biglang lumak? Bakit ka dati malakas sa funny? Parang paborito mo ba yun? O ano? Um, yung... <laughs> Hindi, nung... Kwento mo ko yung ano, yung, di ba, binaban na yung pani mo. Ah. ah. Tapos yung ino-open na lang siya, tapos di mo napipick. Kwento mo rin yan. Sa regular season ba ah. yun? Ah. meron, meron time na binaban siya. Sige nga, sige nga. Tapos nung Ano yan? Anong kwento eh, yan? Hindi niya na ata, ano, pinik. Um, ay, oo. Um, nung regular season, yung ino-autoban na, um, ay, yung nakapag-funny muna ako ulit nung isang, ay yung sa AP brand na tayo last, ayun. Ayun na yung last funny ko. Tapos nung mga, uh, uh, next na laban namin, autoban na. Mm. Sabay, ayun, medyo, di na ako nagpa-funny sa scrim noon. Di ko na pina, di ko na pina-practice. Parang, kami nagbaban sa script kasi ano, di ko, alam namin na, oo, oh, oh, ibaban. Oh, sabay, ayun, nung mga next na laban na, ay, yung mga may mga laban na inopen, tapos di ko kinukuha. Tapos ayun. Kasi pinapractice ko sa ano, custom. Tapos medyo ano na, hindi na tumatama yung mga cable. hindi na tumatama yung mga cable ko kasi di ko na nagagamit. Uh, ayun, medyo yung laban namin sa Aurora, ayun, yung game 3 yata, yun. Oo, na first, gusto. First leg. Hindi. Second ah, leg na. Second leg na ba? uh, ah, yun. Ayun yung ano, yung time yata na ano, sobrang Paniable yung kalaban. Ah. Uh, third game namin, tas parang hindi hindi ako ano, hindi ako kumpiyansa noon kasi hindi ko na talaga nagagamit 'yon. Mm. Pero ang gusto nila pagamit sa akin 'yon, funny kasi ayun, shoot kasi shoot, shoot naman, shoot naman. Na eh. Wala. Oh. Tas pero ang sa akin di di ako kasi ako pumili ng hero ko ng Lancelot tatain. Kasi ayun, yung funny na yun, hindi ko na ano na pick kasi hindi hindi lang ako kumpiyansa. Uh, nung ah. time na 'yon. Pero nung pagtap pagtapos nun, uh, ayun, yan ako sarili ko na once na ma-open ulit, parang gagamitin ko talaga. Mm. sabi mo yung ano, yung nag-push sa'yo, sino ba yun? Ay. Shoutout mo na rin yun. Totoo ba to? Totoo ba to? <laughs> Sh- ano, shoutout sa'yo, Hito. yun. <laughs> nakungulit yan, nakungulit lagi pag yeah. ano, pag, pag, ayun, ino-open, parang, gamitin mo yan kasi, ano, hindi ka nire-respect, ganun, parang ganun. Mm. Um, nung tungkol naman sa ano, yung, yung mama ko ko funny, hindi, pero hindi, hindi, ano lang, fun fact lang, parang, nung amateur, amateur, amateur, mm. amateur ako, di, ko, di talaga ako nag-funny. Okay. Ano lang, nung sa Echo, Ay, nung pumasok ako oh, sa ah, Echo. Oh, naka, nakakabili ko pa siya noon eh. Oh, oh. Season, season 10 ko lang siya pre-practice noon. Wala, wala wala, hindi ko, hindi ako marunong mag-funny nung pagkapasok ko nun. Nangyayari kasi, pala yung ganun, no? kahit di ka nagka-funny. uh, <laughs> doon, doon ko lang talaga nabatak yun, yung pinabatak sa akin ni Coach Ark. Oo. Yung funny kasi, ayun, yun, parang... Bago siya umalis, no? Bago siya umalis. bago <laughs> siya, bago siya umalis. Nun, eh. uh, pina, pina-practice niya ako. Kasi mm. di, ko, mm. nag, di ko ginagamit yun lang daw yung kulang ko. Uh-huh. Kaya yun, pinagamit niya sa akin. Tapos mm. ayun, binata ko lang. Pa, pa, nagsistream ka ba na nung ano, season 10? Mm, Hindi. But, Isip tayo nun. Ha? Ayo, oo. Oh. Kasi required pa yata, Ah. yun alam ko. Oo. Kasi parang doon ko nalala nagpa-panic eh. Ah, doon lang, doon lang, doon lang, doon lang. Yun na yun. Ah, Bilis yun lang. naman lumakas noon. Hindi ko, di ko din alam, pero <laughs> inano, inano ko lang, binata ko lang talaga yun. Ah, ah, ba- baka kasi na-spam mo kaya ako ah. nasabing ano. Kasi madaming base may yata nilaro na nung S10. Kasi nung Ah. nag-scout-scout eh nung mga mm. bandang bago mag-season 10. Yun na nga. Ayun yung first, ano, first season ko lang na naga, ginamit talaga mm. si Fanny na ano. Nag-Fanny ka sa MDL? MDL. Oo, oh, oh, nagpa-Fanny ako. Doon, doon, nagsim, doon din nagsimula yung ano ko. Uh, ay, bago pa yon yung laban namin sa ano. San ba yon Kalaban natin yung NXP. Season 10? Hindi. Bago mag-S10. Bago mag-S10 yung ano. Pa ah, qualifier ano, sa... ata. Sibol ba? IESF ah, ba yun? Hindi, uh, ay naglaban tayo ng ano, Echo uh, rin. Uh, yung Echo ah, lang sa oh, Echo Proud uh, naglaban. Si, Ay, oo, oh, ginamit niya. ISF nga yun. ISF, oo. Uh, sila, ko, sila H2 ba yung uh, namin? Doon ko first nagamit yung ano, funny mm. sa tournament. Kasi di ko talaga, kahit ng mga amateur ako, di ko, di ko talaga nagagamit mm. yung funny. Mm. Doon ko, doon nagkaroon ng kumpiyansa. Sino, may nagturo ba sa'yo nun mag, mag funny? Wala. Nanonood-nood lang ako sa mga ano, sa mga malulupit mag funny. Si, sino yung ano, sino sinong masasabi nating na pag, ano mo, Um, <laughs> si yung simula talaga si Kyrie kasi ah, siya, uh, siya yung siya yung nag, nag uh, ah, nagla-live din kasi siya noon eh. Sige na. ginagaya ko lang yung mga moves niya noon. Mm, nung S10 ang malaka nung S9 S10 kapanahon na nila tas tas DD yun eh. Mm. Yung, tas. <laughs> pero wala eh. Si, si Kyrie kasi yun eh, mas mas mas malakas uh, ah. mag-volley noon. Si si Carl tinuruan ganyan mag mag uh, jungle jungle noon. Um si Carl um Carl The goat, si the goat. Uh, um, sa akin, kay Carl, na natututo lang ako pag na, ayun, nanonood, na, nanonood ako sa kanya. Kasi hindi, noong mga panahon na yun na di ako, di ako, di ako mahilig magtanong. Di talaga ah, mahilig magtanong. Tapos, introvert ka pa na. Uh, yeah, parang nai, naiya, naiya talaga ako sa kanila. Sa, oh, lalo na sa kanya, parang uh, naiya ako. Tapos, kung ano lang mga ginagawa niya, uh, parang gagayahin ko lang, ganun. Oh. This video is brought to us by TT Racing. You know, I like stats, I like min maxing, I like efficiency. And if you've been a fan of my analysis, you know that I love it when players make the most out of their in game resources. Like how Dreadnought armor or leg plates is a nice item in Mobile Legends, in the early game specifically. And if you're looking for the best bang for your buck, the most efficient usage of your money when getting a gaming chair, there's no question. TT Racing is for you. I've tried it for two months now, and I can say that in this price range, it's the best gaming chair when it comes to comfortability and its build quality. On the plus side, you have tons of cool designs that gamers will love, like Marvel, Star Wars, and anime such as Jujutsu Kaisen. There's a selection of different choices for upholstery with top quality neck and lumbar pillows, 4D adjustable armrests that will be perfect for your personalized setup, a full 155 degree recline feature for when the gaming sessions become longer and longer, and locking castors for stable 360 movements, again, designed for your comfort. So if you want the best bang for your buck, TT Racing gaming chairs and ergo chairs are the best for you. And since you've spent time listening to me, uh, we'd give you a little bit of a sweet deal. Use my code WOLF2000 for 2,000 pesos discount on every purchase through the online store. Visit their website now. Thank you so much. So yun. Ah, uh, funny. Tapos, paano nga ba tayo napunta sa usaw? Pasensya na, na, na <laughs> Sarap ng kwentuhan eh. Nasa na ba tayo? Nasa Aurora. Aurora. Mm, Aurora. Ay, hindi. Onik muna. Onic. Ay, hindi. Oh, ay, oh, liquid na, liquid na. So yun, sa liquid, pag sa liquid, sinabi ni, ay di, bago mag-liquid, sabi ni Eto Max ba yun o si, si Lance yata o basta sa post-game interview, sabi, or si Hito nga siguro, hindi daw enough yung tulog or yung pahinga nyo oh, from Twisted to Aurora. Pero yung Aurora to Onik. Onik. Parang medyo nagkaroon ng oras mm. para maganda. Mm. So, dahil ba, sa tingin ba pinaghandaan yung maigi yung Onic o nagkataon lang na mas matindi yung o lamang ba kayo sa meta? Parang ganun. Kasi feeling ko, may, may hinala ko na medyo lamang kayo sa meta eh. Kung ano. Sa akin, Sorry. sa akin, sa akin din, yun yung feel ko. Kasi, mm. um, mas, parang mas ano kami sa fighter. Mm. Tsaka yung, yung Lancelot nun, medyo ano talaga, medyo OP. Lakas, Oh, OP talaga. Kung, kaya di rin namin binibigay sa kanila. Mm. Kasi, lang yun. <laughs> kasi alam naman namin, pag, parang pag Lancelot nun, nung mga panahon lalo na si King Kong, uh, medyo mahirapan kami pag binigay namin. Ah, kaya ba, di ba, kung tama pagkaalala ko, palitan ng blue side yun eh. Tapos, pag red kayo, pag second pick kayo, ban lands. Mm. Uh, pag, ano, <laughs> pag blue, first pick lands. Mm. Oh, yun lang. Oh. Pero OP kasi, OP, OP lance. Pero kasi, ma, ano kayo, pares kayo ni King Kong na ma- mm. malupit mag-lance. So parang, okay lang yan. Yeah, yeah. Wala, wala akong naririnig. Ay, eh, wala. Hindi naririnig sarili ko. Eh? Oo. Oh. Talaga? Pero may pitik ka di. Ulit nga. Hello, hello, hello. Wala pa rin? Parang ano, nawawala eh. Eh, sige. Kanino ba katain? Hindi, may, meron, meron ka dito eh. Oo. Oh. Hello, hello, hello. Ayan, meron ba? Low, low, low. Oh, may na lang talaga. Ganyan lang talaga yan. Rinig, may narinig mo sa May narinig ko sa Ito, lumalakas. Pero kanina hindi siya ganito eh. Low, low, low. Yan, okay nun. Yan, yan. Okay, pero so, okay naman na dito. Sige, salita ka last. Low, low, low. Okay, Yan. okay naman dito. Sige. Saan tayo? Sinama <laughs> na wala na tuloy. Eh, sa ano, sa may, sa may Lancelot, sa ah. blue side yun. Oh, uh, well, apart from that, um, yun nga, masabi, bago tayo mag-move on papunta sa Team Liquid, pinagandaan nyo ba ng maigi tong Onic? At uh, sa tingin nyo ba, eh, kayo yung underdog dun sa laban na yun? Mm, sa akin, sa lahat ng laban namin, ano, parang tingin ko underdog talaga kami kasi ayun, med- medyo yung regular ano kami, fifth seed kami. Kaya mm ayun, feel ko sa lahat ng laban namin, ayun din yung pinapa-feel ko sa sarili ko para mas magutom ako lalo. Tapos nung sa, yung sa Onyx, medyo parang feel ko ginaya lang namin yung sa ano, yung laban nila sa Liquid. Kasi 'di ba, nasa Aero 3 sila ah, nun. Oh, yun. Parang ginaya lang namin yung draft nila na ano, Itong liquid. Oo, uh, ah, na hmm. wag parang wag ibigay yung lance basta pag mm. pag di binigay yung lance panalo kami kaya ganun. <laughs> Parang oh. <laughs> He's the victory na. sa victory, don't give that. Ah. Oh. Okay. Kasi ganun, ginawa, gina, ganun yung ginawa ng liquid eh. Parang, oh. parang nan, nanibago sila eh. Sa, hindi bigay yung lens eh. Mm. Yan. Okay. Well, I mean, nag-work naman eh. <laughs> ganun yung nangyari. Hmm. <laughs> Tatawa siya. Ang ah, ngayon, sa liquid, um, technically pala, nakalaban yung lahat, no? Ng top. Oo. Oh ang pinaka hindi nyo na nakalaban si Falcons lang. Ah, Falcons. Mm. Kasi hindi nyo talaga makatapat. Pero yun, nadana nyo lahat sa liquid. Ano naman yung mindset nyo doon? Andin kayo? Uh, underdog din ba tingin nyo doon? Or since nag-win streak kayo, kapatalo nyo lang sa Onic, mas naging kumpiyansa ba kayo? Or mas naging mayabang ba kayo? Parang ganun? Or napa- naparamdam nyo na paborito kayo? Ganun? What was the mindset heading into TL ng time na yun? Nung time na yun sa TL, ayun yata yung ano, yung nakapag-adjust na sila. Kumbaga, di ba natala sila sa Aurora nun? Hmm. Ano sila nun eh, first game sila, tapos second game kami nung araw na yun. Uh, nung natalo sila sa Aurora, na-realize nila na ang, ang lakas pala ng utility na ginaga, ginagamit sa kanila. Alam ko yun yung tumalo sa kanila nung sa mm. upper hmm. bracket eh. Mm. Tapos, ano nga, yung pagkatapos nga ng laban namin sa Onic, ano ata yun, parang game 5, tas alas 12 or 1 a.m. na ata kami oh. na uwi ng bootcamp ayun yung ano, tag dito, hindi namin na-realize na pagod na pala kami. Kasi alam alam yung nag nag ano, nag, nagpapalakas na ng loob namin is kasi nanalo kami. Uh-huh. Tapos siguro nung pagbalik namin ng bootcamp, parang wala kaming time, wala kaming masyadong time para mag mag-analyze ng mga laro nila, mm. makapag-isip ng mga gagawin nila sa drafting, sa in-game ganun. Tapos yun, feel ko siguro ano, parang nagkaroon nagkaroon sila ng more time para pag-aralan kami. Mm. Oh. Ayun, ayun din yung sinabi nila eh. Parang, parang alam ko sinabi nila sa, yun sa ano. interview. Ah, sa interview uh na ah. parang basado nila kami. Parang, ayun, dam, dami, nila, dami naming laro eh. Uh, 15 na, games day, eh. Day one eh. Pero sila din naman. Pero mas, <laughs> ang hirap yata ng ano namin kasi chipin mo tatlong araw, 15 games 15 nga eh. Games, uh, tapos puro gabi pa. Mm. Totoo naman. Tapos malayo pa kayo. Uh, ah, QC. Ay, Uh, basta, malayo. <laughs> alam naman yan. Alam naman ng mga... Oo. Malayo. Ganun. Tapos ilang oras biyahe niya, maras at kalahati yata. Or more uh, kulang. Tapos maga pa may mga media interview pa after nung laro. Grabe. Kaya, kaya, kaya sila guys, 1am na away kasi may, may mga interview pa. At, um, importante rin kasi yun para sa mga players din. At part of ano yun, part of being a pro. Tapos, ayun, kapos talaga sa oras. Understandable naman. Naniniwala lang din uh, kaming mga casters na may ano naman, may chance. Ang problema din nga lang versus Liquid, bukod sa mga galing yung mga players, experience. Mm. Oo. Mm. Sobrang ano? Mm. Sobrang na parang experience diff kami, ganun. Ah, talaga na feel Kasi mo ano, de, sa akin kasi personally, mm. sobrang hirap ng ano. Nahirapan nga ba doon? Apat na araw yata tayo na ano. Ay, tatlong araw tayo na game, nag game 5, di ba? Oo. Parang nakakano, first time bago sa feeling ko yun eh, kasi Napagod. Si mostly na nasanay kami ng ano lang, first ano parang sa isang linggo, dalawang isang beses, dalawang beses na kami maglaro, di ba? Mm. Di, di namin in-expect na aabot kami ng day 3, day 4 ganun. Uh. Ah. So, sobrang nakakapagod, tarang, parang parang hindi ko na hindi ko na di na ako nakapag-isip masyado ng mga ano ko, uh. ng mga ah. gagawin ko. So basically nung matchup namin ni Sanford, feel ko talaga ano, sobrang laki talaga ng gap niya sa akin. I mean, yung ano niya, yung experience. yung experience niya, yung yung diff namin sa isa't isa. Uh-huh. Sobrang ano niya, sobrang sobrang talas niya mag-isip, sobrang wow. Sobrang ano siya. Parang The zone, ang, taas ng uh, ang taas ng aura niya tapos ano niya pa parang nang nang aura pa siya ng ano. Kasi alam ko nung ano eh. Parang kasi 'di ba mag-face kami noon. Uh-huh. Ah. Ano gusto ko sana siyang yakapin kasi nakita ko nagyakap sila ni Edward. Uh-huh. Kasi 'di ba former teammate ko ngayon. Gusto ko uh-huh. gusto ko ngumiti sa kanya para uh-huh. nag-face bump nakita ko siya, naka-game, naka-game face siya. Oh. <laughs> Ta, iba to ah. Iba, iba. parang ano, parang gusto na, gusto na, gusto na mag-Jakarta ulit. Uh, <laughs> so, gumiti ako noon. ano, parang, uy, naiya, naiya ako kasi di man lang ako kinitaan. Pero alam ko naman, nagigets ko naman, parang yung, yung pang-aura talaga, part, mm. anong part talaga siya ng, ano, ng, part talaga siya sa ano sa stage. Kailangan mm. Biyano, ano talaga, kailangan mo talaga ng ganun sa stage para in aurahan yung kalaban. Mm. Para sa akin, aurahan talaga ako sa kanya. Grabe. Uh, Grabe yung aura ni Sanford. Nice. Parang ano talaga, makikita mo talaga yung ano niya, pagiging MVP caliber niya. Yeah. Nakatakot nga. No? Nakakatakot siya kalaban. Tapos, parang ano natin eh. sa lahat yata ng explainer, parang sa kanya lang ako nauran. Parang ano kasi, sinaalam ng mga teammate kaya na ano, kapag may ano, nyari, may nakakalaban kami, parang confident na confident ako, ginagawa ko lahat, nyari, nag-iingay ako. Parang may sinasabi akong kakaiba para map- yung confidence namin ng team. Tapos pagka pagkalaban ko siya, 'di ba kasi parang almost pareho lang kami ng hero pool. Lalo na yung mga ano, yung mga Yusong, Lapu, mm. Arlot. Mm. Yung Arlot ayokong ano, ayokong gamitin sa kanya. Parang ano, <laughs> kamali ako, baka tawanan ako. Ah. Ano, ganun. Parang naano talaga ako sa kanya. Eh. Parang nag-overthink ako sa mga ano, sa mga magiging ano, sinabi niya. Pero nung nakasama ko naman siya, parang wala, di naman siya ganun. Parang After ginagawa niya lang talaga yung mga ano niya, mga dapat niyang gawin. Yeah. Yun nga, pang-aura, wala, normal na talaga yun pa- uh, part, of, uh, part of being pro. <clears throat> Laking bagay nung no, na-experience niya. May, may ganun mga moments ka ba doon na naoran ka? Ano, <laughs> okay. Ako? Uh, wala, wala, wala. Kasi <laughs> nung mga, yung regular season, parang feel ko, medyo kulang ako sa ano eh. Parang sa focus sa sarili. Pero nung playoffs talaga, hindi ko na, parang wala akong paki sa, wala akong paki sa katapat ko. Hmm. Parang basta gagawin ko yung ano, kung ano yung ginagawa ko sa practice. Ganun. Mm. Doon kami na ganun, nag-all out ng, ano, ng practice. Sa playoffs. Or, or sa TL? Sa playoffs? Hindi, sa playoffs talaga parang mm. tiwala sa isa't isa. Ayun yung ano eh, <clears throat> parang nagkulang kami before. Tapos yun talagang nagtiwala na lang kami sa isa't, isa't isa. Parang tiwala sa isa't sa meaning parang alam mo na gagawin ni Saida yung Oo, nyari, ito. Nancy. Nyari nakapag ano, parang nakapag Lancelot siya, funny. Parang ano, or alaga, parang mindset namin noon, alagaan na lang namin siya sa mga first third. Huwag, na, huwag siya papabaog, ganun. Pagtapos noon, siya na bahala. Siya na bahala, bum, ano, magdala ng laro. Parang, parang ganun yung tiwala namin sa isa't isa. Uh, kahit sa kahit, kahit sa teammate na ano, na apply namin yun, kaya kay Chuck no. Mm. Kaya nakapang siya. Tapos na ano kami, natatalo kami. Okay lang yan, mahuli, na, mahuli ni Chuck na yan mamaya. Isang set lang, mm. malapit yan, mga ganun. Meron isang game na ganun eh, parang ingrak siya. Mm. Sa una, sobrang ganda ng mahuli. Mm. Sa mid-game, nag, nagmimintis na. Mm. Pero nung sa dulo, siya pa rin yung gumawa ng mga mm. winning plays, di ba? Uh, yung ano talaga, yung trust talaga, parang sobrang big factor niyan sa team. Mm. Kasi kunyari, nag, kapag nagkamali ka, tapos sasabihin ng teammate mo na, okay lang yan, okay lang, mm. bawi ka lang, gay. Okay lang yan, maano mo rin yung mamaya. Parang nakakaboost talaga siya ng mm. confidence mm. na alam mo, malalaman mo sa sarili mo, pati sa team mo na magagawa mo pa rin yung play na yeah. dapat gawin. Yeah. May naging meme nitong 15, yun, nung 15 games kayo, yung Lunox naman ni Lancy. <laughs> Yan ang pinaka talaga. Isa ako sa mga nakinig dyan kasi hindi, hindi ko na kinaya eh. Hindi, nung ano talaga eh, nung ah. nag-Valentina talaga kayo, dun, talaga hindi ko kinaya eh. Tawa kami doon, Sir Will, kasi oh. sinindi ano yun, eh, nitsaka na yun sa GC namin. Oh, tawa kami lang tama pagkatapos ng laban. Anong laban? Sa ano ba yun? Sa Onyx ba yun? Ah, sa Onyx. Onyx. Di ba pinost na yun? Tawa kami ng tama nun. Hindi ko rin kasi talaga kinaya kasi parang tapos ano, may, di ba, alam mo, may, may iba yung nakikita, hindi yata kita sa broadcast yun eh. Kasi di ba may meron kami lobby. Ah, yun. Sa, nung play, sa pag playoffs kasi may nakakita ko sa lobby. Tapos parang syempre check-check ka ng mga player. Ah, Tapos nakita ko kasi kinopin yung... Eh, mag, ma, eh, may mga magandang kopya din nun eh. Ah, uh, Isan Shin. May, eh, alam ko may si Isan Shin din nun. Eh. Good ah. copy din yan eh. <laughs> oh, mga good copy. Baka na-miss niya lang. Oo, <laughs> na-miss, na-miss lang niya yan. <laughs> Pero masabi na nating nakakatawa, nakakamim, ganun. Pero kasi yung Lunox, meta siya nung ano, playoffs. Kasi, mm. nung nauso yung mga fighter, mga Yura, um. mga Esme, ay sorry, mga Alice, yun naman talaga yung pantuno doon. Mm. Tsaka, tapos, nung final, final week ata, naglulunox na rin kayo nun eh. Mm. Kaya, uh, kasi ano, kasi, uh, yan. Sa double fighter. Di ba? Sa double sobrang fighter pasok, siya eh. Sobrang pasok. Tapos, ano, um, paparesan mo lang ng strong post five para ano, mm. namamangkay dun sa, sa lane. Parang ganun. Tapos, nag may sense talaga ako bakit siya pinaprayo. Kahit ano, eh, pag tinignan ko yung draft, good good slot eh, na iprayo yung Lunox. Mm. Nagulat nga ako na, may first pick Lunox kayo, di ba? Ah, meron, meron. Pero, ano naman siya? good slot naman kasi wala nang hmm. lads, wala nang biases. Walang first, walang first pickable. oh, walang first pickable. Yun. Tapos, ang mangyayari kasi pag kunwari pinik yung gatot, may may pangsagot naman doon eh. Pero okay lang din na i-first pick gatot. Kaso nung time na yun, lunok sa ata eh, talaga first. Momentum na rin eh. oh, tsaka momentum na rin. No, <laughs> bago, bago niyo mapanood yung, yung makita yung meme na yun, naiisip niyo ba yun na <laughs> sa, sa mga moments na yun. De, alam ko, na-realize lang namin yun nung, pagta- nung nag-game 5 Lunox kami sa Onik eh. Ah. Parang pagtapos nun, doon na lumabas yung mga meme na ano, oh. Burado Lunox, nagpapa-MMR Lunox. Tapos nakita namin yung stats. Ano ba yun? Tama, tama ba ako or mali? Parang out of 15 games, naka 10 12. games na... Oh, parang ganun. Oh, 10, ah, 15, 15, 15, 15. Naka 10, 10 kami in ah. Lunox. Ah. Ah, Doon kami nagulat ba? Parang, parang di naman ganun kasi parang feel namin nag-iiba naman siyang hero. Oh. Pero di namin namalayan na nag-i-spam na pala siya ng Ludox. Oh. kasi nakafocus kayo sa paglalaro lang eh. Uh. Tsaka gusto nyo lang manalo eh. Every game gusto mo mm. ma-outdraft eh. Tapos sa shoot naman siya. Tapos yun, Zushin, yung banal lang talaga. Doon lang talaga ako na ano eh. Hindi ano, ko na eh. kinahayin eh. Actually siya na nagsabi nun, nakita, nakita niya yung Lunox. So. Bali, bali na ako dyan, coach. <laughs> Ay, na sinasabi niya nun, bali na uh, daw siya. Oo. Pero maganda rin yung Valenata ano, no, nung, nung ano na. I mean, good pick din. Yeah, ano, actually ano siya, Sir Volpe, parang good pick din siya against Lunox kasi di ba nga nakukuha mo yung lubog niya. Oo. May pantakas siya. Parang ano din, maganda rin talaga yung Valentina. Oo, maganda rin. Naging meme lang talaga. Naging meme lang talaga kasi wala, sa ganun. Sa, uh, it's just funny. Pero sa, sa, si Lance ano ba, ano noon? na, nabektan mo siya doon. Ano? Wala yun. Eh. Wala, wala, wala. wala Pero, ano yun, wala naman, wala naman siguro siyang ano. Wala, wala talaga siyang paki sa mga ano, sa mga, in man, nag, nag, nag, Hate. nag-hate sa kanya. Mm. Wala siyang paki sa ganun. Okay. At sakto lang, ano yun, in- um, siguro kayo na lang din magsalita for Lancey. Pero kasi, nung first few weeks, ang nangyari, ang, ang analysis ko lang sa, pang, sa nangyari is, kaya siya yung pinagtripan ng playoffs. Kasi may mga streamers, sabi na natin, V-Wise, di ba? Oo. Ah. Oo. Oh, na may mention siya. And ang nangyayari kasi sa mga ganyan, kapag may isang sikat, tapos nag-point out nito, Ah. parang sunod-sunod na. nung Parang kahit ano ang gawin mo, dudugtungan na, dudugtungan na nila. Eh, parang nangyari, kunwari, matatalo kayo, nakatingin kay mm. kay Lance. Lance, mm. Eh, malay natin, kaya pala niya hindi nagagawin gawa niya kasi si error pala ni Chuck na yun, hindi lang natin napansin. Mm. Alam mo yun? Or error ni Saida, di ba? Or error mo, di ba? ang sar- ang dali lang kasi mag-focus sa isang tao kapag may unang nagsabi. Uh, ganun ba yung kasi yun yung analysis ko ah. Ganun ba yung analysis niyo dun sa pangyari? Sa akin um ayun, feel ko din, feel ko din parang parang ganun kasi malaki yung ano eh uh, impluwensya nila sa mga mm. sa mga nanonood kaya um, pero di, di, di, naman, din masisisi na ganun pero mm. para sa akin uh, isa, isa rin 'yon, Isa rin mm. yun sa ano. Kung bakit. Mm. Yung ano, yung tag dito, yung ganong mga bash kay Lancy, feel ko talaga hindi niya deserve yung mga ganun eh. mm. eh. Kasi, eh, kaming teammate niya nga, nakikita naman namin na nag-hard work siya. Oo. Uh. Parang ano, seryoso naman siya sa trabaho niya eh. Parang, mm. kung ano yung pinapagawa sa kanya ng mga coach, ginagawa niya naman. Uh. Saka yung feel ko yung mistake talaga is part din talaga part ng game yan no. eh. Kahit siguro ng pagkatao, di ba? Mm. Parang ano lang, parang grabe lang grabe lang talaga yung hate na natatanggap niya. Yeah. Pero talaga hindi niya deserve 'yun. Pero ang uh, ano, ang thing na nakakabilib sa kanya is hindi siya ano, hindi siya hindi siya, siya ano, parang isipin mo na parang ano, parang mundo, buong mundo na yung <laughs> oh, against sa'yo, di ba? Oh. Na oh, oh, oh. meron nga naging meme na parang ano, if the world is against, ano, parang <laughs> ganun, ganun. yeah, ito. I'm, parang ganun. I'm Tapos, sila and si, wala, wala, grabe talaga yung, men- yung mm. mental niya sa ganun. Parang, hindi niya, di niya iniisip yun. Mm siguro pareho kami ng mindset na kanyari kapag may nambash sa kanya, sala niyang gagalingan Oo. para papatunayan ganun. Kasi kapag ganun talaga, kapag binabash siya talaga, sarap isang pala sa mga taong nambabash sa'yo yun eh. Mm. So, after no, no nung, nung, uh, what's it, liquid, meron siyang, an- ano eh, parang no debts nung start nyo ata sa Twisted. Sobra, kailan ba yung nagdavare siya? Second game? Dubare Oo, sa, ano yun, sa, sa liquid. Sa liquid, sa Oo. Ah, liquid. Di ba, ma- madami mm. siyang mga games na no debts na. ah. Mm um, regular season, week 8, week 8, maganda performance ni Nancy. Tapos ito, ayan, uh, playoffs week 1. Ay, playoff. I mean, isa lang week lang may playoffs. Pero playoffs, day 1 hanggang day 3. Ang dami niyang mga no-debts game. Mm. Tapos, tama din yung mga moves na ginagawa niya. I mean, Pero kasi lahat naman nagkaka-error eh. Yun nga, kaya nga ang analysis ko doon, na pa, kaya siya yung madaling sisihin kasi siya yung madaling makita sa ganun. Mm. Pero kasi minsan, kahit naman ikaw, Said, alam mo, uh. pag, pag nag, nagkaka-error ka dahil nagkakamali ng galaw din yung mga kakampi mo, mm. parang hmm. ganun. Uh, pero, That's as a team it. yung error, uh, diba? Uh, Hindi siya lang, siya lang makik- pero siya lang... Siya lang yung pinapansin. Uh, mm. um, yung bash naman... Excuse <coughs> me. Um, yung last season, ganun din ako eh. Parang Ewan ko kung dalawa nga kaming nakikita eh. Pero nung last season, bago pumasok yung ano na to, yung season na to, season 15. 15 na yun. Parang feel ko gan ganun, sa comments pa lang parang <laughs> kaming dalawa yung inaano pero daming coach. Oo, oh, ang daming ano, ang daming sinasabi ng mga tao na hindi pa naman nag start um, ba- bakit to pa rin, parang mga ganyan. Pero sa akin, di ko na, di ko na pinansin. Parang nag ano talaga ako sa, nag-focus lang talaga ako sa sarili ko kung paano mag-improve, paano manalo. Mm. May mga, mayroon ba sa coaching staff niya na parang tinutulungan kayo sa ganong aspect? Na parang, kung oy, kalma kayo, ganyan. Or this, is this the attorney personal na nanggaling sa inyo? Um, sa akin, um, sa coaching staff namin parang ano, wala na. Pero si Coach Jem, feel ko, ah. siya, siya yung may ano doon, may kung paano. Sa... Uh, siya yung nagtumutulong sa amin doon sa mga ganun sa labas mm. na ano, na sa mental health namin, parang siya yung tumutulong talaga. Okay. Ayun yung parang naging role niya din sa team namin. Okay, coach okay. niya. Si Hito kasi wala kang makakuha ng <laughs> Pag si Hito, tatawanan ka pa na. <laughs> Tatawanan ka pa pag binabash ka eh. Oh, okay. Di, pag binabash ka nun, pag ginabash ka, tutulong pa siya. Tutulong pa siya, makikibash din eh. No? <laughs> Ay. Uh, yung nang pangyayari doon sa Team Liquid, ayan, may, na inadmit mo na medyo na around ka nga doon ni uh-huh. Sanford. Uh, tingin ko naman, when it comes to heroes, ganda nung clash nung draft niyo eh. Uh, ano din, magaling din naman mag-draft ang ano eh, ang Liquid. Mm. So parang match lang din. It's uh, sa dulo lang yung chip, no? Uh, pero parang 50 yung draft no, draft nun. No? yung pilit, parang pilit na pilit din yata yung chip nun eh. Wala din, no, no choice din eh. Inano ah. nyo din eh. Ni, ni, ni, inubusan nyo rin eh. Ah. Yung drop pattern nyo rin yun eh. Nasabi ko rin yun sa cast eh. Na ano, wala na tong choice. Chip na lang o kaya hmm. may isa pa eh. Hilda, uh, Hylas ata. Ah. chip o Hylas na lang. Wala, no choice sila. Mag, tapos may ano yung kasama nila nun. Pero yun, ano, tingin ko 50 yata yung draft nun. Pero sabi ni Hito sa akin, pa, ano na, ano siya, di daw siya ganun ka-confident dun sa draft niya nung uli. Pero siya lang yun. Si Ito mm. lang yun naman kung paano pagsalita kasi yun eh. Tsaka ma- minsan napapamema na lang yun pag walang ano eh. Pag, pag bigla mo tinanong, di ba? Mm. So, para sa akin doable siya. Kayo ba, ah, ah ano bang pakiramdam niyo doon? Na outpick ba kayo or na outplay ba kayo? Yung, last game namin. Mm. Um, sa, yung thinking namin, ano eh, sugal, sugal lang talaga eh. Sugal, mm. parang sinugal namin. Kasi, 'di ba, di namin binibigay yung lunch ng hmm. mga ilang games Oo, namin. yun Ayun, pala. doon namin Ayup. doon namin binigay sa Sa duli. sa, sa huli kasi huli pa. 3-1 3-1 na, 'di ba? Ah. Ah, parang sugal, sinugal lang namin na open na natin 'to, parang parang pag-assassinin na lang ah. namin si Carl para Parang biwan na natin sa Kasi sa last na ng util bigla. Oo, Parang ganun. Hmm. parang kinain na kami ng ano, utility na hmm. utility jungle nila kasi ayun, malakas talaga sila doon. Tapos ayun, parang naisip namin ayan na lang yung bigay namin yung Lancelot para mm. ano lang kami. Parang pindutan, ganun. Mm. Maging pindutan yung laban, hindi yung ano, may ang kami. Ah. Pero wala eh. Bibigay mo yung lens kay Carl pa eh. Mm, oh, yun nga lang. Eh. Pero ang sugal, sugal yun. Sugal ah, sa amin yun sugal, na. Parang mm. sobrang laking sugal nun. Kaya siguro kaya siguro rin na naramdaman ni Hito na medyo lugi kami ah, dahil feeling ko dahil sa Lance lang comfort yun. niya ganun. Ah. Oh. Kasi yung first kasi kung isipin hindi naman lamang hindi naman totally ay hindi lamang pa rin Lance sa Hayan no, kung mm. isipin. Kung ano lang harapan. Pero yung ibang lanes nyo lamang naman eh. Alice ah. ka ba nun? Hilda, Hilda. Hilda. Oh, ganda. Alice yung katapat ko. Oo. Oh, yun do- doable naman lahat. Tapos na, ah, na, naubusan niya pa ng hero nga si JP. Okay naman yun. Napa-okay na lang yung chip kasi mm. panalo. Tsaka mm. yung winning play eh. Ah, yung retry. TP ah, retry. Nakagulat din ako nun. Wala, ah. Pero calculated din nila. Ewan ko, calculated ah, nila. Feel, oh, uh, feel ko, na lang din. De, feel ko naman ano, calculated nila ah. yun. Kasi ay may mang, may nangyari pa noon bago yun kaya napag-decision ako mag-lord kasi ano tumi parang galing siya sa ano, kabilang oh. kabilang lane. Oh, ah, tas kabilang lane. nag-vent siya, yung vent, oh. napindot niya, parang oh. nagkamali siya. Tapos ayun, pagka nung alam ko, si, 'di ba 60 seconds cooldown. Oh. kaya ayun, parang napag ako na burst i-burst yung Lord. Pero pumunta pa rin siya doon, nandun lang siya sa doon doon siya sa Lord side, hindi na siya mm. sa ano sa long ano, lane. Long, sa long mm. lane na ano ng Lord. Minuka na lang kayo. Mm. <laughs> d- tas si Carl na lang nandun sa, sa, sa malayo, tas uh, ititipin na lang siya. Kaya, uh, ah. yun. So, wait, eh, nice sugal naman, honestly. Mm. Na ano lang talaga, siguro, goat, the goat kasi, mm. experience, ganun din, kabisado. Uh, nag, nag-second ba siya noon o retry lang yun? Hindi ko malali. Hindi ko sure eh, pero feel ko nag... Nakaulti ka nun, di ba? ah uh, nakaulti ako mm. nun. Kasi mas, baka masisi ako nun eh. Oo. Uh, Yung ano, ano, crowd control. Oh, si, si, si Mara. <laughs> Ah. Ma-crowd control ako eh. Baka, CCM yun. Si CCM Si CCM yun eh. No? <laughs> din yung mga Dota boys eh. Pinapanood din. <laughs> Oh, dahil, ano dahil sa inyo? Nanood sila eh, no? Go, TNC. Ano, pa sila nun? T- ano, sinabihan ba sila? No, gusto lang nila? Hindi ko alam. Eh, parang Di. tripan lang nila yun. Oo nga eh. Kapag tripan. Nagulat ako, nanonood eh, no? Ang kukulit. kukulit sila. Pati yung finals, pinanood nila. Yun, uh, nakakatawa doon. Oh, shout out sa mga Ah. ano, kinakuha ko kay Armel. Idol ko. <laughs> si. Nakita niyo, no? Tinastok niya si Edward. Grabe. Ah, grabe. <laughs> Lala. hindi ko- oh. Sa- Goat so, daw. sabihin, Armel, relax ka lang. <laughs> Isang, isang series lang yun Tangingin ang panahon mo. Edward pa rin yan. Ah. okay, pero ayun. ah, unfortunately, yun na, nalaglag dun sa Team Liquid. Emotional para sa inyo yun. Pero parang ano, may may mga times kasi nakikita ko si sila ito maksa talaga iyak at eh, talaga nalungkot. lungkot. Hindi naman kayo parang 100% lungkot nun or ano ba? Ano bang nararamdaman yon after ng sa liquid? Sa akin, kasi, alay, parang sobrang ano sobrang meaningful talaga sa akin ng top 3 na yun kasi mm. ayun nga pag iba background check talaga ako parang parang walang walang magandang makikita eh parang mm. ganun parang for the past for the past 4 years yata mm yung ano lang, yung ano lang, yung sa Echo lang ako, yung season 10, yun lang yung magandang ano ko doon. Sa portfolio ba, parang second place, plus di pa ako naglaro. So, parang ano lang, parang sarap lang sa feeling na nakaabot ako ng top 3 sa pinaka, yun, pinakamalakas na region, di ba? Pinaka-competitive. Sa akin, hindi na nagmamatter sa akin yung result nung sa series na yun. Ah. Kumbaga, ang nagmamatter talaga sa amin is mag-enjoy lang talaga kami. Parang gawin namin lahat kasi kahit anong gawin namin, anong, ano, wala, ayun na talaga yun eh. Kumbaga, para wala na para wala na rin kaming regrets. So yun, Yun. parang nag-enjoy lang talaga kami. Sa alam din namin sa sarili namin na man kami o hindi. Ano, parang ngayon yun, ay parang panalo na rin kami sa puso ng iba eh. Kahit ah, sa puso namin, parang so yun, sobrang proud din namin kasi binigay din namin ulit yung top 3 play sa ano sa may sa boss namin kay Sir, e- kay Sir Eric and char kay Sir Eric. Mm. Grabe. Grabe talaga, grabe yun talaga yung dedication niya. Mm. Yun ang tunay na mm-hmm. puso, na, ano talaga, pinupusuan. Mm. Shoutout sa'yo, boss Eric Red. Pero mm. ano kasi, sino, sino ba kasi sino ba kasi talaga mag-expect, di ba? Mm. Ano kami, actually yung pagpasok namin ng playoffs, di ba? Pilit na pilit lang. Parang hindi naman kami nagdikta mm. ng ano, parang sa isa, ngayong taon, hindi never kami nagdikta ng ng playoffs run, playoffs run namin. Parang ano, Ah, kasi natala uh, rin tsaka mega. Lagi, ano, parang lagi siyang ano, nanggagaling sa ay alam mo yun yung parang tinatalo nung tina, tinalo lang nito ng itong team na to kaya kami nakapasok. Parang mm. twice siya nangyari. Okay. Tapos okay. yun, ta, parang di, di talaga namin in-expect na makakapag top 3 kami. Mm. Ang in-expect lang talaga namin noon, ayun nga, top 5, top 4, ganun mm. lang. Kaya hindi ka masasabi mo na at least hindi ka malungkot. Oo. Okay. Parang kasi parang ano, eh, sa akin na personally, parang ano, parang tinapos ko yung tournament ng ano, masaya ako sa malak mm. ano mal- Binigay confident mo lahat ako. Mo. Oh. Nice. Mm. Ikaw ba? Sa akin naman, uh, medyo yung after ng laglag namin medyo na ano, um, disappointed talaga ako kasi ano, ayo ayoko talaga natatalo. Mm. Ayoko ayo yung pagiging ano, com- competitive ko gusto ko gusto ko ano talaga um, to the highest level na parang sasabay sa mga sasabay sa mga gods. Parang ah. gusto ayun yung pangarap ko sa sarili ko na ano, ayo iyo ko talaga lalo na Team Liquid 'yon, parang mm. yung parang ego ko, kumbaga parang ayoko ayoko ah. ma, lalo na sa kanila ayoko matalo kasi gusto doon ako galing parang ah. gusto ko sila talunin parang uh, ayun Matagal mo din kasi nakasama yun. Eh, ah, ah. Hindi pang is pangarap ko parang pangarap ko sila talunin kasi hindi ko pa sila natatalo eh. Ah. Parang doon sa series na yun, parang doon na yung, yung ano, chance, no? Uh, yun na yung chance, parang perfect time. Yun yung naisip ko bago lum, bago lumaro doon, parang um, isip ko tatalunin ko 'tong mga to parang ganun. Pero hindi nangyari. Ayun. Paano ka na-recover agad? Mm. Um, ayun, iniisip yung after naman nun, iniisip ko na, ayun, medyo, medyo malayo, medyo malayo naman na yung uh, narating, pero di pa rin sapat. Pero iniisip ko top 3 eh, parang sa number sa, num, sa numbers na lang ako tumingin eh, parang ayun malapit na, malapit pa rin naman sa 1 yun eh. Nakakaginhawa pa rin talaga mm, ito paano. Kahit kahit ganun yung naramdaman ko noon, parang inisip ko, ayun, medyo malayo. Tsaka, walang nag expect sa amin na nandun sa taas. Pero, ayun, nangyari. Saka yung ano din ha, ah, yung suporta ng TNC rin talaga. Mm. Big shoutout sa TNC. Sa TNC Phoenix Army yun. Ah, oo, oh, grabe. grabe. Mm. Daming tao. Mm, daming, daming oh. tao lagi doon. Kaya, mas lalong oh. ginagana kami maglaro. Mm. Doon, doon kami talaga, ano, parang doon kami nag-all out. Parang, ba nangyari, kanyari, ano, ano, halimbawa, nanonood yung pamilya mo, tapos yung buong family mo, yung ah, tropa mo, alas mm. lahat. Parang ano, ang pangit, ang pangit yata tignan kung makikita nila tayo matalo. Mm, ganun. yung, ganyan, na- ganyan yung naging mindset namin lahat. Itong yung mga ano, viewers nyo, I'm, I'm not kidding ah, parang first time ko sila makita eh. Di kasi, mm. eh, siyempre, nandun naman ako palagi sa ano eh, may daming new faces. Uh, Alam yun? <laughs> Hindi ba? Si Sinyo biglang nandun. <laughs> Grabe. Tapos si ano, si, an, nakita ko si Eve pala yun. Hindi ko alam kung napanood niyo yung pinag- Yung may, may camera nakafocus sa ano. Yung sa, naka, naka-orange siya eh. Ah, yung ano? Oh, uh, yun. Si ano? Ano si, yun? Si, ano? Si, si Eve, si, isa, isa sa mga yung, ano. May ano. May long hair. <laughs> Ah. Naka, naka-orange. May uh, naglalaban-laban uh, pa. Oo, oh, lagi nanonood sa inyo. Uh, <laughs> diba? Nagulat ako eh, parang di ko, na, di ko naman sila nakikita palagi na sumusuporta uh, sa uh, ah. TNC. Pero nung time na yung TNC, tapos ano, ang ang um, sabi sigaw ng MVP, MVP. Ang, ang lupit sa venue nung oh, TNT. Yung, mga chant Phoenix na, Army. Yung mga chant na ganun, sobrang nakaka, nakakaboost hmm. talaga siya ng confidence. Kahit kahit parang ano ate, kahit yung mga mga limang tao lang mag-chance sa'yo ng ganun. Sa bagay. Na, nakakagana na. Tapos what if marami pa, di ba? Yeah. Mm. Oh. Na-enjoy niyo ano, yung venue ngayong playoffs? Ah, so, sa, far, sa, playoff. sa akin, sa akin talaga, parang ito na yung best venue na na experience ko sa buong karir ko. Mm. Kasi dit ano eh parang per, first time manood ng buong family ko eh yung mm. yung tita ko. Yung venue kasi malapit lang sa amin yung ah. Pasay. <laughs> Uh, <laughs> Kapasa lang din kasi ako. Okay. Kaya ang dami ko rin naging guest noon. Uh, Tapos yun, parang ano naman, naramdaman ko naman na di ko, di ko naman sinayang yung pinunta nila sa akin para yeah. supportahan nila ako. Binigay ko naman, alam ko naman sa sarili ko na binigay ko naman yung best ko. Ayun, ayun okay. di lang talaga sapat. Okay. So yun, sa yun ang naging run ng TNC. Ko, Uh, congrats pa din sa mga na-achieve ninyo. At for sure, next season, sinabi na niya ano eh. Si, sabi na ni Hito. Kasi naiwan na ata siya noon nung ano araw na yun. Abangan, sabi niya, abangan mo, ano, Boss G, abangan mo yung niluluto namin. <laughs> Sabi ko, ewan ko sa'yo. Bakit? <laughs> Galingan mo na lang. Nagpapaabang ba? Papaabang pa eh, no? Feeling main character. <laughs> main character ka ba ngayon dito, ha? Ah? Ayun, so, pero naniniwala naman ako na mahaba pa naman yung uh, break for next season. No matter what happens, eh, um, may, may magiging improvement naman yan. Mm. At good luck, good luck sa inyo yan. Ito bang Team Liquid versus uh, Aurora, did you expect na ganito yung magiging resulta? Hindi. Mm. Kasi ako, andun naman ako sa venue, di ba? Nagbigay din ako ng prediction. Ang, ang alam ko lang talaga is magdo-dominate talaga yung tail page sa series na yun. Kaso, ayun nga lang, hindi natin na-expect na 4-0. Kasi, di ba sinabi ko rin na ano, sinabi ko rin naman na, na nasa form na sila ng, yung liquid nasa form na sila na time na nakapag-adjust na sila. Alam mm. alam na nila yung ma- alam na nila yung identity nila. Parang mm. na-realize na nila na ay- ayun yung kailangan nila. Okay. Pero di ko talaga in-expect na ano na for Siren. Alam ko sinabi ko ata 4-2 or 4-3 yung yeah. magiging score nun. Sa, um, sa akin naman ano, in-expect ko talaga kasi Expect mo na 4-0, ganun? oh, parang 4-0 or 4-1, mga ganyan. Basta... Pero liquid din? Liquid. Kasi yung laban namin, naramdaman ko talaga na na ang lakas talaga nila. Doon pa lang sa laban namin. Tapos lalo na pag finals, parang eh... Finals buff. Mm, alam ko na, nanggaling ako doon pag, lalo na pag naka-game 1 sila. Ayun nang... Ayun na. Ayun na. Wag, wag, yung game 1 talaga yung pinakamahalaga sa ano. Game 1, game 2 sa Liquid kasi sobrang ano, idodominate ka nila pag naramdaman nilang ano, lalo na pag bugbog yung game 1, game 2. Ayun, kakainin mm. ka na nila sa oh. susunod. Oh, sa mga susunod na games. Lalo na sa sa draft kahit 50-50 yan, pindutan. Parang ano, sobrang kumpiyansa nila pag nakuha nila yun. Sa kanya galing yung bigla na lang util, no? Ano ba, sila lang ba gumawa nun or na, na, nakakita na kayo ng ganun sa ice cream? Feel ko ano yun eh, parang pinuvok ng ano, ng Aurora eh. Mm. Parang ah, 'di ba kasi 'di ba Aurora ng oh, gising? Mm. Alam alam naman natin lahat 'di ba? Parang hindi na masyadong nalalabas ni Carl yung utility niya. Pero alam naman natin na malakas niya sa, sa utility niya. Siguro noong time na nag-utility si ano si si Demon Kate sa kanya, doon yata na-realize na, ay, hero ko din pala tong utility na to, ba't di ko ginagamit? Tapos yun, wala na, it's over. It's over. Yan, <laughs> yun, doon ang galing. Yung sa upper bracket, ano nila, upper mm. bracket finals, doon. Kasi, kita, yung game 1, game, game 1, game 2, game 3, parang di sila nag nun eh. Mm. Tapos nung last game lang sila nag nun eh, yung back siya, tapos naik sila. Oo uh, parang doon nila na ano na realize pero nung game 1 game 2 game 3 parang assassin pa rin sila eh. feel ko uh-huh. hindi na nila pina-practice talaga yung ano UT na yun uh, lumabas na lang talaga lumabas na lang talaga sa ano dahil sa Aurora maraming maraming ano maraming times na ganun na never mong papracticein yung hero tapos kapag dum- pag dumating ka sa tournament mm. na kailangan kailangan mong i-adjust to kailangan mo itong pilitin mo uh-huh. i-pick uh, huh i pick uh i mo uh, kahit kahit wala ka pang practice malalabas mo talaga yun mm. na ano din eh na naramdaman ko na parang epekto siya nung, nung parang that week lang siya naging meta. Parang hindi hindi naman sa parang siya yung priority kasi nga nagbago yung patch, eh, 'di ba? Mm. Double fighter. Hindi ka naman magda double fighter pag naka-util ka. Mm. Kita mo naman natin sa Onyx, 'di ba? Nag-double fighter sila nung ah. util, grabe disaster talaga. Mm. So nung nilabas to nung ano nung TL, ang kagandahan kasi hindi lang si Carl yung magaling dun sa meta na yun. Buong team, mm, marunong mag, oh, oh. mag-util. Di ba nga, nagpe-predict tayo, ano yung tawag ko, Exodia, kasi yun yun, yun na yun eh, Lapu, Lapu, Farsa, tapos Fredrin, o kung ano man yun. Fredrin yun, usually. Fredrin. Tapos Harry to kaya Granger. Kahit anong tank na. Tapos kahit ano na, Hilda, Grak. Mm, gatot. Ay, gatot. Na. Hilda, Grak, Gatot. Ikot-ikot na lang doon. Tsaka Hylos kung sakali. So parang pag, nag, pag nabuo na yon sure win na. Mm. Eh, ang nangyari, tinalo, tinalo nila eh. Nung nag, game to attack, kinuha yung Fred rin, di ba? Tapos nag-back siya sila. Eh, yung una nilang back siya, hindi nag-work kasi may mm. siya. Ginawa nila, binan nila ik siya nung sa finals. Ay, kung, eh. Di ba? Uh, binan, hindi ko napanood eh. Binan, binan nila. Binan nila yung ik siya. Edi eh, sabi, okay, edi, eh, ayun na. Kaya pala nilang talunin kung ganun. So, <laughs> na-master nila yung hero. Kaya yan, siguro. Sa, At, feel, um, sa akin, na feel ko kahit nakapikit sila, kaya nilang gamitin diba? yung... <laughs> ilang ilang season na nila inano yun eh, ginamit yun eh. Kaya kahit walang practice yun, feel ko, ayun yung pinaka ano nila eh. Pinaka malakas sila. Mm. Grabe, so, grabe yung team na yun. Ang lala, no? Lala panoorin. Mm. Okay, kahit, kahit naman yung mga ano eh, di Kahit yung mga pro professional player ng mga Dota, taga-bilib diba? na nagbilib sa kanila, diba Oh. Yung huling play oh. pa, nakakamangha mm. kasi <laughs> Tinipihan. Grabe. <laughs> Nakagulat yan. Nakagulat. di, di mo rin, di mo na kasi isipin kasi alam mo yung Loy, kita na kung saan magdi-TV. Uh, ah, ah. Ayun, nagka-opening lang talaga eh. Chal- well, kasi lamang na sila ng ano eh, mm. sa hmm. macro eh. In, ano din eh, na set up din nila. Lug, ang hirap din. At, pero props to Dicky, nakaretry pa rin ng mm. matindi, di ba? Kahit uh, ah, na, na-force na yung heavy spin niya nun uh, eh. Kaso wala, hindi naman kasi talaga battle of retry yung laro na yun eh. Yun, well, ah, it is what it is. Ang, ang sakit lang isipin na buong season nag-ano ka, kung nag-assassin, nag, nag-master ka ng assassin. Last ni DK, di ba? Jason mm. Chin, Lance. Tapos last game mo, pinag-akay ka, di ba? Parang mm-hmm. ano. Pero out of no choice kasi uh, draft eh. Uh, okay naman yun. Good pick naman uh, akay sa Fred mm. talaga. Siguro ano talaga, pinaka nagmamatter talaga, pinaka nagmatter talaga sa playoffs is yung adjustment talaga. Ano yung yung mga teams parang ano na lang yan, pagalingan na lang mag-adjust yan eh. Kasi mga, lahat naman, ng lahat naman ng, ng nasa playoffs, mga ano yun, mga, mga talented na. eh. Mm. Kumbaga yung pindot, given na yan. Pero yung mga draft talaga, o kaya kung paano ka mag-a-adjust sa team, ayun talaga yung pinaka ano, matter. Okay. Ayun, congrats sa ano, TL. Good luck sa ano. Parang sa atin nahata ulit MCM. Wala na. Wala na na <laughs> dalawa eh. Lakas eh. Ang lala. Talaga. So ano, kailangan siguro may sobrang laking patch na mangyari na hmm. hindi mm. ko alam kung anong kung anong patch gagawin mo para ma-nerf si Carl TC at Siguro ano, hindi, pinaka ano doon, yung pinaka malaking patch na mangyari sa analyze. Kung ano, kung babalik lang sa eh, ano. Alam mo yung ano, yung mawawala na sa meta yung XP, yung mga lapu-lapu. oh. Parang ano, ganun. Puro mga, mga sustain? Oo, oh, mga sustain. Kunyari bumalik na yung mga ano, yung mga Esmayura, Esmayura. Mahilda. Yung Tamos. dating meta, season 14 ba yun? Feel ko, ano, doon lang makakapalag hmm. yung iba sa kanila. So, ano ba? Sa, sa Sanford, ano ka ngayon? Sanford stand ka ngayon? Ano? Oo. Dati kasi ano eh. Season 15 yata, Edward ako eh. Ah. Parang kahit ano nangyari, Edward. Pero nung iba talaga pag nakakalaban mo yung mga playoffs mode nila eh. Oo. Doon doon ko nakuha, doon ko nakita yung ano eh, parang totoong lakas nila eh. Mm. Parang, hmm. ano, yung ano kasi, parang nagmamatter, nagmamatter din sa akin is yung aura. Mm. Parang, kasi nung, yung aura na yun, ginamit ko yun, tinaray ko mag-aura, mag-aura farming nan <laughs> sa kalaban. Hindi, yung ano lang yung nangyari, yung mga ano nga, TPTP. mga peace bomb. Hindi, yung mga, ah, yung mga ganun pa lang, mga, yung mga sigawan, sigawan sa laro, kunyari, napatay mo siya. Sigawan mo, mga ganun, ay, parang ano, parang nagmamatter din talaga yun sa team. Parang, yung, ayun nga, yung mga aura na yun. Yung ano, yung mga day 1, day 2, day 3, ginagawa ko yun Sobrang confident. Kasi sabi kasi ng mga teammate ko din, ano, parang mas nakakabuti rin siya kapag eh, pag confident ka, sigaw mo, sigaw mo sila, okay lang ah. yun. Ito, uh, nagsabi sa inyo, uh, no? <laughs> Oo, uh, tapos nung nakalaban ko si Sanford, eh, kahit ilang beses siya nakakita, hindi ko masigawan eh. So, uh, parang ah. ano eh, hindi ko naman siya giniglaze, pero like, yun talaga yung napipil ko sa kanya. Uh, naman. Parang sobrang talented talaga ng bata na yun. Oh, yeah. oh. Grabe. Props to Sanford. Mm. Mukhang ikaw ang uh, ano ngayon, ikaw ang uh, Totoo naman, madami naman nag-comment. Uh, Pero But, ano, sobra, sobrang solid din ng experience. Yung mm. naging nung naging laban namin, yun ang dami ko natutunan sa kanya. Yun, Kahit kalaban yun. ko siya. Yun ang maganda uh, kasi ma-apply mo siya sa mga susunod mong mm. seasons, di ba? Siguro sa ano, next na matchup namin, mm. siguro mas mag- magpe-perform na, feel ko magpe-perform na ako ng mga isa sa kanya. Oh. Kasi parang ganun lang din yung siguro yung na-feel ko sa, kay Edward. Parang ano, wala, wag mo talagang ano, wag mo talagang parang sasantayin yung mga mga goated sa mga ano, sa mga kanya-kanya nilang role. Mm. Kumbaga, pag ito, kunyari ito, halimbawa Sanford na lang, malakas yan. Parang sobrang dami niya nang napatunayan yan. Pero dapat pag sa stage, kapag kaharap mo na siya, dapat hindi na nagmamatter yun. Okay. Dapat ang iniisip mo sa kanya is, ano lang, para walang kayo nangangarap, ganun. Mm. Parang ngayon talaga yung natutunan ako sa kanya. Parang shot, shot na yun ah, shot mentality ah. Walang sinasamba. Hindi, ano na yun. kahit sa, kahit sinang, pla- Sino kahit sinang player, kahit ah. sinang player, nagganun talaga yung mindset. Oh, three-mar mentality. Oh, bago. Okay. So, uh, that sums up yung playoffs. Gusto ko lang din, since nandito na kayo, bigyan ko kayo ng, gusto kong malaman yung mga pinanggalingan nyo din. Kasi, si, si Zaidan, hindi masyadong lumalabas sa mga interview eh. Pag nung ni research ko, wala ako masyadong mga <laughs> interview eh. Saan ka ba nang, ano, nabasan ba nang galing si Zaida? Um, Noong pan pandemic lang po talaga ako nag-start. Nung, ayun, nagka-pandemic, doon lang ako nagbatak. Uh, Ilang taon ka nun ba? Ilang, ta- ilang taon ba? Wait lang. 15? 15? 15. Kasi ano, 5 years, ano, di ba? Mm. Ay, 15 ako nun. Nung, 14 yata nun eh. 14 Ah, nun? baka ma- 15 kasi ako eh. Ay, oh, 14 siguro. 14. Ah, mm. Doon, doon ako nagsimula magbatak. Tapos parang, ayun, nag-RJ-RJ lang ako hanggang sa may umano sa akin. May, may nag-chat na sa amateur. Si Obabs? Hindi. <laughs> Basta ano, sa... Naglalaro ang, pa ba si Obabs? Wala na. Ah, uh, ang team na 'yon na kumuha sa akin ano, Cute Boys doon ako Ay, nag-start. pala. Sino yung mga Cute Boys? Ano yung Cute Boys na nakakalaban namin 'yon, Sir Wolf nung ano, Nag-i-scrim, nag-i-scrim sa TNC dati. Mm. TNC ba work, ano, work, work, oh, work. work pa. Sila yung nakaka-scrim namin. Okay. Sino mo? Sino yung mga Boys? Ah, uh, wala wala na rin ngayon eh. Wala na rin sila wala wala nang natira na player pa ngayon na ah, kahit ah. amateur ah. di na sila naglalaro. Okay, eh. okay, okay. Last man standing pala Last siya. Last man standing. Ano? Ayun. Tas hanggang ayun, top global top glo, naging top global ako noon. Kaya ayun, doon ako nai-scout ng ano, mm. mga ibang team. Tapos, after ko doon, nag, nag-AP ako. AP Sports. Ah! Okay. Si Tas, ano, yung sila... <clears throat> sila Donut? Gano'n? Pe, sila, kami yung pumalit sa kanila pagkapasok, ah. nila, pagkapasok nila ng ano, MPL. Okay. Tapos kami yung naging ano, 2.0. Kampi, kampi mm. ko sila, ano, sila Yobabs. Sila Sharp, sila <laughs> Wayan, Mumukid. Ayun. Ah. Doon. Tapos Ayun, medyo... Doon, na, nakuha, di ba? Oo, oh, doon ako ah. na nakuha. Tapos si nag-chat sa akin. Mm. Eh, Kasi ba- nakalaro ka rin yan dati nung mm. siya. Bag, bago pa yon uh, ah, mag, ano, magkakalaro kami nila noon, Sanford, Sanford, oh, talaga? Outplayed, mm. tas si, ayun, si Yahweh. Tas, ayun. Sanji rin yata din, no? Hindi, hindi, di pa si Sanji yun. Tas, ayun, lima kami lagi magkakalaro. Tas, mm. ayun, pinatryout kami dun sa, ano, sa Echo. Season pagkatapos ng ano, season 9 nila, mm. uh, tapos season 10, pina out kami. Tatlo kami nag-try, ay apat. Ano, mm. yung phosphor namin yung isa, pero hindi siya nakuha. Tapos, mm. ano, tatlo kami. Nakuha kami. Ano, yung first week, first week o oh, second, first week, first week walang parang, kasi pag di kami nag-perform ng maayos nun, no, sa first week, uh, maghahanap pa sila ng, tryout. ng iba pang tryout. Pero, ano, ayun, TNC nga yung kalaban namin nun, kaya kami na ano eh. Parang, <laughs> ayun yung final na ano. Final, sila, final, ano, final test. Uh, kung parang pinipressure kami na ni Coach Shark, sabi, sabi ni Coach Shark nun, <laughs> ano, parang pag tinalo nyo yan, ano, sure guha na kayo. Ayun. Uh, ah. Pinessure kami para... Ayun yung ano, tryout, tryout sa TNC, di ba? Parang scream, eh, ano ba yun? Scream. Oh, Scream oh. yun, ah. Scream. Tapos, Or ata yun, no? Hindi, hindi, hindi ata. 3-1. Sina ah, Chu, sina Chu pa rin to? Oo, oh, ah, ata. Uh, sila Chu. Yung ano, yung nakalaban yung namin. sila mag third place nun, di ba? Third place sila, third nun, place sila, oh, third place sila, third place. Oh, ta- Kakatapos lang mag third place. Kakatapos mag third place. Mm, ayun yung maging ano, final nun. Tapos, ayun, nanalo kami. Kuha na kami tatlo nila, ano, Sanford tsaka ni Outplayed. Uh, uh, doon nag-start. Ba't bigyan <laughs> mo sila, yo, Bobs? Um, oh. Wala. Di, pas, eh, di sa standard. Background check yata. Hindi, hindi. <laughs> hindi. Um, kasi nung, ano, nung season 10 eh, jung- ah, jungle eh. Jung- oh. Jungle yung ano eh. Parang ga- ga- bibil- magbibuild sila ng two teams oh, para... Kasi may, may Kurt tsaka ano na, JP. Mm. Kaya hindi na rin papasok yung iba. Oo. Uh, Ayun. Hindi, bago pa nun, ano eh. Hindi, hindi talaga post, post 5 si Dad eh. Uh, kakampi ko ba uh, na doon? Post 4 siya. Sila Magkasama na, sila ni Yawe. Oo. Uh, Oo, oh, dalawa sila ni ah. Yahweh magkampi. Magkampi <laughs> pa sila ni Yahweh nun. Yahweh sa si Dad. Post Nung S9 ba post si Dad? Hindi, hindi, wala hindi, pa siya. Wala siya. Nagtank siya, nagtank siya. Oh, tama, siya tama, before. Hindi, wala siya. Coach nyo siya, ano? Hindi, season 8. Nagtank siya season 8. Oh, season, yeah. Tapos season 9, naging coach nyo nga siya, di ah, ba? coach namin yun. Mm. Sabay nun season 10, nagtatry siya mag-pospor. <laughs> Nadaan, dumaan, may pospor ah. era pala. Uh, uh, <laughs> hindi lalo lumabas sa torna. Hindi lang lumabas sa torna. <laughs> Hindi na pinalamas sa torna. Hindi na umabot. Hindi, yata yung ano, yung time na pagpasok ni Sanji o ano. Sa bagay. No? Yun, yun. Ma'am. O, oh, nang nag-try out yata si Sanji, tapos napasok siya parang nag-tank na lang si dad nun ulit. Nandun ba si, mag, uh. nag-echo ba si, si RTZ? Ay, hindi, si hindi. RK3? RK3, oh. Ah, season pero wala, siya. Ah, wala na. Ah, wala na sila ng Okay, okay. Si Kurt ang isang phosphor. Ah, siya. Yung, ano, naging main 5 siya nun sa... Ah, tas, season 9. Mm. Tapos ano siya, naging lumipat siya sa amin sa team 2. Mm. Siya yung kasama namin sa ano, tryout namin. Okay, okay. Tapos, ayun, nag, naghanap sila ng ano, ng isa pang phosphor kasi nga, di yung, yung tryout sa amin, di pumasa. Mm. Tapos ayun, si Sanji, eh pag eh yung ano namin first scrim namin nasa tryout nakalaban namin sila mm. sila Sanji yung ano team niya so yun med eh, um, kilala ko na talaga siya noon ni si mm. Sanji parang yung amateur pa lang namin, uh, bilib na bilib na ako doon. Mm. Medyo may galaw talaga. Eh. May, may pindot oh, talaga. May, ano, may pindot, may dating din talaga siya noon eh. Tapos uh. Ah. nung naghahanap ng post pospor, parang naghanap sila pero wala, ano, parang wala sila mahanap nun. Tapos, ano, na nire- nirecommend ko siya kasi kilala ko talaga siya. Mm. Sino ba naging tank niya nun? Di ba kasi wala pa si dad nun? Sino ba? Si Perks. Anong ko si Perks? Ah, Ah, si, Perks. Nagta, nag-try out din si Perks nun. Hmm. Pero, Tapos na ano yun, alam ko na, nag-i-scream kami nun. Ang kampi ko nun, sila ano, sila Carl, si hmm. Ben, si JP, tapos si Yahweh ayun yung boss parpasidad. Uh. Ah. Tapos nag-i-scrim kami, nakakalaban namin sila. Uh. kami nanalo nun, di ba? Uh. Ah. 0 par or one 3 ata kami dun. Eh, pero parang kayo main 5 kaya... Oo, uh, kami main 5 mm. dun. Carl, Carl din yan. Oo, oh, Carl, Carl yung kami nun. Oh. Ayun, para, eh, ang ano namin nun, palumpalo kami, try tryout kami, oh. Siyempre hard talaga si Paul Sanford. Sobrang ingay nun. Uh, <laughs> Ang late ng ano, boses. Sobrang alam mo yung ano, yung parang pakitang, pakitang gilas uh, pag tryout. Uh, sa, sa ano na? Sa bootcamp na yun? Oo, oh, ah, ah, sa, sa bootcamp, bootcamp na. Uh, bootcamp na yung mga tryout nun. Okay, okay, okay. Hindi, hindi lap trip kayo pagtapos. Sayo, sayo nyo Oo, uh, sayo namin. Uh, Tapos, kami at sama ng mga... no, ah. <laughs> nakatatakot kami pag ano, pag dadaan sila, <laughs> pag nakasimangot. syempre, syempre. Ganun. Pero yun, tapos eventually, nag, an, part pa rin kayo ng team kasi ang MDL matagal. Parang nagkaroon nga ng time na parang sinabi na may MDL na tapos parang Oo. na hindi natuloy. Mm. Ayun yung season. Ay, ayun nata yung season na yun. Oh, Oo. season 10. Tapos ang 11 na ba nagka-MDL? Ah, 11. So, ayun na, tapos kay Kaya kami naging two teams nun eh. Yung sa hmm. season 10 eh. 11 ba nasa nasa kanong 11? Wala, wala na ako sa, sa ano, na- doon na ako napunta sa ano, sa Indonesia. Indo na, okay. So, yun yung kwento mo kay Undiscover. Mm. Pero, ang, ang tagal mo din sorry for the lack of uh, mm. sorry for the term pero parang nabangko, 'di ba? Parang ah. Oh, hindi ka ba ano nun, parang napo-frustrate ka na ba noon ng mga time na yun? Kasi parang tingin mo, syempre, kaya ko naman may pagsabayan eh. Ba't ganun? Mm. Or wala lang ba talagang, hindi, mo pa, di ka pa, wala pang kumukuha ang team sa'yo noon? Or ano ba nangyari? Um, Nung mga, yung ano na, yung after na ba ng MDL yun? oh, after yun. Yung after ng MDL, um, may, yung after ng MDL, may, may ano sa, may kumukuha sa akin, pero, ano eh, di, di, ko, di ko pa, di ko pa feel na lumipat ng ah. ano. Kasi parang, ano, komportable na ako doon sa ano eh, sa amin eh, kahit alam kong magiging ano ako, bench ako. Pero, mm. pero nung next season naman na yon medyo doon ko na na-feel na ano na parang kaya ko naman, kaya ko naman umano. Pero natatakot lang ako, natatakot ako sa kung ano man mangyari pag lumipat ako. Okay. okay. Ayun. Ta- paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na ano, pumunta sa TNC? Ayun, nung ano, <laughs> yung ano, eh, si Bill kasi, si Outlaid, nawa, na, eh siya yung kasama ko doon 'di ba sa main. Parang okay. dalawa kami. Tapos ayun yung yung lumipat siya. Doon ko talaga naramdaman na parang oras na. Mm, parang oras na parang sa sana ano ako din parang <laughs> ganun. Ah. parang doon ko na feel na yun. Pang, pang, pang, sa panglaruan na. Oo. Mm. Kasi nakapaglaro siya noon eh. Pero, ayun, six months pa rin ako noon sa, ano, sa sa liquid, na uh-huh. sa ah. Eco. Tapos, ayun, nakita ko siya naglalaro parang, ano. Sana all. Mm, sana all. <laughs> ayun, yung uh-huh. next season na yun, napag-desisyon ako na, tapos nagpaalam ako na, mm. ano, na mag magta-try ako sa ano sa ibang team. team. Mm. Ah, okay. At open naman sila doon sa mm. okay, Ayun yung ano, naman. ano yung maganda sa kanila sa management ng Liquid. Kapag nagpaalam ka, mm nyari, may, may opportunity naman, bibigyan mm. bibigyan rin mm. talaga nila. Yeah. Okay. Um, ikaw naman, ang mas maaga kang umalis sa poder ng uh, ng Echo. Echo, no? Uh. Noong na nag-international ka naman. Yan. Pero bago yun, syempre, saan ka ba nag Saan ka ba na-discover nila, Chu? Nila, ng work? Ang Paano ano, ng work? ang kwento nun, ang kwento ng karir ko talaga is, wala talaga ano, wala, wala talaga akong ano, balak ano, gawin sa buhay ko. Kundi gaming. Uh, uh, Una nun, ano, computer games talaga kasi ako dati. Tapos, meron time na binigyan ako ng kuya ko ng, ano, ng cellphone. Bago mm. siya lumipad ng, ano, ng Japan. Mm. Iniwanan niya ako ng cellphone noon. Tapos, ang, yung time na yun, panahon yun, parang iPhone 7 yata yun. Ginamit ko na yun. Mm. Ano pa siya? Base nung ma, sobrang, ano, sobrang tagal nun, parang ang ganda pa ng device na yun. Pang laro, pang gaming. Sobrang smooth nung nilalaro ko yung ML noon. Tapos nagandaan ako. Mm. Tapos doon ako na na-addict maglaro Anong year hanggat, hanggat sa binata ko na 2019 yata. Ah, ah, Ayun yung time na nagbubulakbol na ako sa klase <laughs> Ay, okay, okay. para makapaglaro lang ng ML. Tapos yun, <laughs> nagbatak ako ng nagbatak. Hanggat sa na-discover ako ng ano, Sinag Pilipinas. Uy! Ayun yung team. Ayun yung dating team nata ni Kyrie. Yung ano, alam ko po, alam ko ata, pumasok ako ng Sinag nun. Kak- nung kakalis ni Kyrie. Nagpunta siya sa hmm. Blacklist nun. Okay, okay, okay. Tapos yun, after nun, nag-champion ako ng ano, mga city rivals na, ay, mga tournament sa, sa ML. Hmm. Tapos yun, nag-explore din ako. Agad sa napunta ako sa, ano, sa Ipios. Nakasama ko sila, sila RTC, si Lotus, Mimaw, sino ba may, Si Aji. Hmm. Ayun yung ano, nag- nag-qualifiers kami nun, nung season 6. Haji? Tap, Aji. Aji. Aji. Yung ano, nasa ibang laro na eh. Oo. Ano siya, tag dito? Nag-top 8 kami ng qualifiers ng season 6. Okay. Tapos yun, hindi kami pinalad. Tinalo kami nila, nila Sent, ni Innocent. Innocent, oh. Yung Chicolet na team dati. <laughs> Ayun yung kasagsagan okay, ng ano, NXP. Oo. Uh, ah, uh, ah, uh. Ah. Tapos yun, after naman ng time na yun, alam ko ano eh, dapat sa EPS pa rin na ata ako nun mag stay Kaso, yung mga kasama ko nun nagsialisa na sila. Sila Pat, sila mm, RTC. RTC. Naganap na siya ng team. Tapos, nung time naman na naganap siya ng team, wala na akong ibang plano nun. Parang gusto na lang talaga mag, ano, mag-enjoy. Gusto uh. na ah. lang mag-RG. Parang ayoko na mag-team. Uh. Kasi bata pa ako nung gusto na talaga uh. mag-enjoy. Hanggat sa nagsama-sama kami ni Kosei, <laughs> ni uh, ah, Dilan, ni, Anra- ni Light, uh, Light. Light, tapos si Chu. Tapos yun, si RTC ulit. Si RTC Binuo naman. Binuo lang yun? Ganun? Oo, oh, nag-RG lang kami nun. Tapos uh. ano, si Chu, si Chu naman, ano, parang sinabit lang namin yun eh. Kasi alam namin, malakas siya. Uh. So, Russian team. Parang, uy, ano, parang paludin tong jungler na to. Mm. Sina- sinabit namin yun, nagbumo kami. Tapos, yung time na yun, nag scream kami nun sa ano eh. Sa Bren yata, oh, M7. Bren, yeah. Eh, M7, M2. M2. Nung M2 ni Time Dilan, nan- nananalo kami. Uh, kaya Ta- Ate Bamba na kayo nito? Oo, uh, ah, Ate Bamba na kami. Nananalo uh. kami sa, sa, ano, sa scream. Parang ano, alam mo yung mabot na time na ano, Ini-screaman niya na, ini-screaman na nila kami pabalik kasi mm. tinatalo namin. <laughs> Naging naging ganoon. Naging scream partner. Oo, uh, naging scream uh, partner kami noon. Tapos yun, siguro nung nananalo kami sa kanila, doon na ako ano, doon na kami nang gigil sa ano, qualifier. Uh, ah. doon doon na napasok ng MPL. Tapos yun, TNC, di, na, di naging maganda yung run namin. Uh, ah. nagkawatak tak. Tapos after ng run ko sa TNC, gusto kong pumunta sa NXP kasi gusto kong maging kakampi si Yawe. Uh, sa si Boss D. Uh, Ayun, gusto kong pumunta sa kanila. Uh, kasi di ba? Oh, naman. Ira, eh. ira, Future secure din eh. Uh, <laughs> yun yung parang ah, gusto, gusto ko eh. rin talaga ano, parang so, pasikat din kasi ako, gusto ko ng hype ng ganun. Eh. Uh, gusto ko mang ano, gusto ko man trash talk sa ano, tapos sila yung ano ko yung mga kampi. Uh. Tapos nalaman ko si Yawi ata, ano, gusto niya na mag gusto niya na lumipat ng team, gusto niya na, mag-explore. Mm. So nalaman ko na yun. Ano ata, nabumuo ata kami ng team dun sa ano, sa Echo, season mm. 9. Yung, ano, tapos si Carl, hindi namin na-expect na kaya palang bilhin ng Echo. I mean, ah. papakawalan siya ng Bren, ganun. Tapos yun, dun, dun sila pumunta sa ano, Brent. tas nag, ano, nag, nag, nag, nag-reach out sa akin si Coach Ark. After na, alam mo na na nun si Carl? Ano hindi, ano lang, ano sinabi lang sa akin, parang sinabi lang sa akin ni Yawi na ano, oy, G ka sa Eco, kasama Carl. Ano, ah. parang nag-aaya ng RG. Ah, parang. Tapos yun, ano na, parang lakas ng kampi ko, ah. mga ganun na. Ah. Pero nag-try out ako. Tapos All-star kayo nun eh. Oo. Tapos yun, di ko rin na-expect kasi nung, ano, nung season na yun na yun, ayun yung first ever na tournament ko na may audience. Ah, Parang talagang kinabahan ako. Oh. Kasi never ako, nag, ba, galing akong ano nun, pandemic. Hindi mm. ako nakikipag-tournament ng ano, ng may mga audience, may mga tao. So yun, nung nag, ano, nag-arapan may audience na kinabahan na ako. Talaga na? Kabado ako nun, nung, ano, kahit sino naman eh. Kasi, di ba, yun yung crack ko, yung kay Kelra. Yung lunok sa atas yun nun. Oh, naglalak ako. Ano? naglalak ako nun dati kasi sobrang ano, ang daming tao noon. Alam ko, maganda rin yung ano noon, yung venue noon eh. Season 9. Sa SMX. Oo. Oh. No? Ang dami rin tao, talagang dami nanonood. Nag-crack ka nun? Nag-crack Nag ako nun. Crack, ano yan, meta na ng crack yun. Damage. Uh, da- yung damage XP. Ay, yung, yung puro BOD? Oo, oh, yun, mga ganun. Tapos, ayun nga, yung afternoon, parang na-realize ko na sobrang laking bagay pala ng experience talaga. Mm. So, doon ako na ano, wala. Doon ako na ano, na, doon ako na, doon ako natuto na ano, kailangan ko rin pala talaga batakin yung mga ganong ano. Mga kaba, kailangan ko rin labanan. Yan, I see. Tapos sa season 10, doon yata, ano, parang gusto ko ata mag ano nun. Gusto ko pa maglaro. Gusto ko mag MDL. Parang, di ko alam, parang may nagsabi ata sa amin na bag, ilalagay kami sa MDL. Mm. Sabi ko, okay lang sa akin, basta makapaglaro ako. Tapos, after nun, nung season 10, ayun yung nag, ano, nag, uh, second place yung ano, Echo. Nag-import sila. Mm doon doon ko na naisipan na ano, pat parang hindi naman magkakaroon ng MDL sa Pilipinas. Mm. Parang gusto ko na lang lumipat ng ibang team, gusto ko maglaro. Tapos yun, ano nga, parang nag, nag ano, kay, kay Ate Mitch, nag-request ako sa kanya na baka ano, baka pwedeng ano, maglaro ako sa ibang team. Mm-hmm. Pero di ko alam yung pupuntahan ko, wala nag-offer sa akin doon. Mm-hmm. Sinabi ko na sa kanya na kung may mag-offer sa akin, sabihin niya lang. Tapos, nung time na yun, pinayagan niya naman ako mag-out. Ano, di ko alam kung team decision din, pero parang nagsabay lang ata yung team decision tapos yung pagpaalam ko sa kanya kaya pinayagan niya rin ako. Mm. Tapos hindi ko alam na pupunta ako sa MDL Indonesia. Tapos ano ata ron, nagstay ata ako ng ano doon, parang one and a half year. Mm, tagal mo nga doon eh. Parang, ayun, feel ko talaga ang daming ano, oras na nasayang sa akin. Tapos, habang na nasa Indo ako noon, ayun yung ano eh, parang prime echo eh. Ayun ah, yung prime echo, di ba? 12, mm. Oh. Sa bagay. 11, Parang ano na yun. Eh. Doon na, doon na, doon na nag-sink in sa akin na grabe pala talaga. Bakit? Parang nagsisi talaga ba't napunta ako sa MDL Indonesia. Oo. Kasi, kasi naipid din kasi talaga ako doon eh. Kumbaga, wala talaga akong wala talaga akong chance, wala akong choice eh, wala akong choice umalis eh. Tapos nakikita ko sila nagcha-champion. Di naman ako, di ko naman ano, di ko masabi, di ko masabi kung ano to, eh, kung inget ba yung nararamdaman ko oh. noon eh. Pero parang ano kasi, parang ito kakampi ko yung dati ah. But uh. But parang nagawa nila nang wala ako. Tapos, ayun, doon na, doon na, ma, doon na, doon na naisip na ako ba yung mga problema dati. Parang doon na ako na-down, doon na ako na wala ng kumpiyansa sa sarili ko. Kasi tumagal ako tumagal sa Indonesia. Wala. Pumunta kasi ako ng Indonesia noon. Kasama ko si Raplesia, saka si Ah. Fly Solo. Yes. Tapos after ng isang season ng MDL, umalis si Fly. Ay, si, mm. ay, si Chan. Si Raplesia. Hindi ko alam kung ano yung dahilan niya noon. Tapos, after naman ng sa pang season ng MDL, umalis yata si ano nun. Si Fly, nag-ano yata siya? Si Spirit, ah, uh, Spirit ba? Si, oh, si Fly, oh, umalis siya nun. Pero under, understandable kasi alam ko yung ano yung nangyari sa kanya sa team. Hindi ko na sabihin yun. Pero, mm. ala, yung, yung ano lang talaga, yung yung kay, kay siya lang, hindi ko talaga alam bakit. Uh-huh. Ba't niya ako iniwan doon? Kasi, ano yun eh, parang sila talaga yung naging dahilan ko ba't napunta ako ron. Kasi, Uh-oh. 18 years old lang ata ako noon nung pumunta ako ron. Oh, Tapos sinisip, mo inisip ko noon parang, wala, hindi ako nag-iisip noon eh. Parang mm. ano ko lang, ay, ay kasama ko naman 'tong mga ah. veterano na 'to. Okay lang, safe ako sa kanila. Sa noon, parang nung ma- umalis sila, doon ko lang na-realize na naini- naiiwan pala ako doon. Ayun, okay. Parang wala, wala talaga ako ng kumpiyansa sa sarili ko noon. Talagang na-down ako. Ano yun, San taon, san dalawang taon may higit yun. Tapos, ayun nga, doon na, doon, doon umabot na sa time na nakahanap na ako ng ng chance na ano, umalis sa team, nagpaalam ako. Valid naman yung reason ko kahit hindi ko tapusin yung contract ko. Buti pinayagan din ako. Tapos, yun nga, kinuha ko sa Houston. Parang doon talaga bumalik yung ano ko. Confidence. Yung confidence ko. Tapos siguro nung sa ano, sa Houston, hindi pa hindi pa hindi pa yun yung full form ko eh kasi nakaramdam pa ako ng kaba ulit kasi alam mo naman 'di ba walang matagal walang walang appearance. Oo. Uh-huh. Parang di, di, na, di na pamilyar sa akin yung stage o yung mga kaba. Tapos yun naman, na, ano, So no, wala na talaga ako no, wala na ako pag sa bumalik sa Pilipinas. Wala na akong ano, hindi ko na naisip na makakabalik ako ng Pilipinas. Tas, Kasi ano, competitive sa Philippines. Oo, oh, hindi. Parang ano, feel ko talaga wala na akong ano dito. Wala na akong, wala na akong space. Ah. Parang hindi ko na sila kalibel, ganun. Kasi di ba nga, na-stuck ako, parang, parang nasira talaga yung career ko doon sa ibang bansa. Tapos one time nag ano, nag nag ano ako, nag tryout ako sa ano sa Malaysia, MPL Malaysia. Tapos doon parang ano doon, ang sa ano doon, parang may Philippine coach doon eh. Di ko na, di ko na din sabihin yung pangalan. Pero di, di niya ako tinanggap. Pero alam ko sa sarili ko na maganda yung pinakita ko. Parang ano, okay yung okay yung scream ko noon eh kahit sinong i-partner sa akin eh. Ah, it's, it's either... Shuffle, shuffle, diba? It's either ano lang, it's either tayo lang yung ano, scream result o kaya lamang yung panalo, ganun. Tapos doon doon doon din talaga naubos yung ano ko, yung confidence ko. Parang hindi ko na talaga takayin sa babay. Uh. Ah. Eh. Parang kaya ba mag-ML? Quit na kaya mag-aaral na lang ako. Mm. Tapos one time nag-chat sa akin si ano, si Yahweh. <laughs> Yahweh na oh, naman. Yahweh. <laughs> Grabe naman si ah, Yahweh. Uh, ano, sobrang Savior. shout, shout, shout out kay Yahweh talaga. <laughs> Yahweh talaga? Ano, ano talaga siya. Hindi, si Yahweh kasi siya, nakasama ko siya sa Indonesia talaga. Uh, sa bagay, Tapos, uh, no, no, nakabanding mo uh, rin. Nakabanding ko rin siya. Alam niya rin eh, parang alam niya may bitaw rin talaga ako eh. Uh. parang confidence talaga kailangan ko eh. Uh. Tapos yun, parang sinuportahan niya ako sa ano, sa pag-tryout. Tapos mm. si Boss din rin, ano, naniwala rin sa kanya. Mm-mm. Kasi nag-tryout. Eh, nag-tryout nga kami sa TNC, hindi kami magkasama nito eh. Ah. Mm. Kasama ko si Coil. Mm. Si Coil pa yung nakasama ko nun. May isa ka pa nakasama. Sino? <laughs> Ay, si Kaysen? Hindi. Sino? Si Kyle. <laughs> Ay, hindi. Uy, bawal yun. Ay, bawal ba? Ay, hindi. Nasapin na nila yun eh. Oo, oh, nasabi na. Pwede ba? Na-reveal naman. Nasabi na yun. Ah, nasabi na yun na nag-tryout talaga. wala. Nakasa- nakasama ka ano. rin para sa tryout. Pwede mo sabihin yun? Nasabi na yun. Ah, sige. Okay pwede na. Alam, nakasama ko sa tryout yun, si Kyle. Hmm. Ano yun eh. Parang ano yun eh. Parang Carl TC din yun eh. Maglaro eh. Hmm. Tatlo ano? juggler. Tatlo. Hindi, ano kasi yun eh. Yung tryout kasi ng TNC, ano siya? Eh, two days ba yun? Two days. Two days. Every two, every two days nagpapalit kami uh-huh. ng jungler XP kasi may fix na doon eh si Kusen, Lancy sa si Yawe. Kumbaga XP jungler lang inaano nila. Ang ah, madaming na. Yung ano yung yung first day ata nila doon si ano si Milk Tiben Ko? Ah, uh, Milk Milk Tea tapos sino yung, si Kaisen yon. Tapos second day si James yata. James saka si Oh, ano si James. Ay. James Kaisen ba yun? Mm, di uh, si Coil. Oo. Hindi, hindi. Kasama ko si Coil nun eh. Ay, hindi ba? Tapos nung ano, yung pangatlo, kami naman ni Coil. Mm. Dalawa kami. Ano yung palumpalo rin yung bata na yun. Pasikat din siya sa, tryout nun. Pasikat. Tapos dun sa may port day naman, magkasama sila ni Heads. Ah, ano, alam mo, alam mo, alam mo ano doon, yung, yung nakakatawa doon kasi, si- ano, sa kanila yung ano, may pinaka, I mean yung kakampi niya, silang dalawa ni Heads, sila yung may pinaka magandang ano, Score. Oh, score sa practice. Mm. A- ano naman, may panalo naman ako. Pumapalag naman ako, pero parang doon ko lang kasi binase eh. Doon kasi mm. ako nagbe-base ng mga ano ng mga tryout ko eh, kapag uh. pag sakto yung scream ko, kaya nananalo. Pero ano, may alam ko may tinatalo, may tinatalo sila noon eh. May tinatalo silang team eh. Mm. MPL team, MPL team, tinalo uh. nila ah. sa tryout nila. Okay. Tapos yun, no, parang ano na yun. Wala na talaga akong tiwala sa sarili ko no, kasi baka uh. di naman matanggapin. Tapos yun, isang beses sa akin si Yahweh. Sabi niya sa akin, Mar, mo. Mag-focus ka ulit. Ibigay, ibalik mo yung gigil mo dati. Ibalik, ibalik mo yung ano, yung dating ikaw, yung ano, mm. yung grabe maglaro, ganun, ganun. So yun, syempre, dun, ay, alam mo naman kapag nagkakaroon ng tiwala sa'yo yung mga magiging kampe mo, talagang ano talaga, babalik uh-huh. talaga yung gigil mo. Tapos yun, napili nila ako. Doon doon talaga nagsimula bumalik yung laro ko. Mm. Pero hindi pa rin talaga sapat eh. Parang uh, may mga doubt, may mga doubt, may mga doubt pa rin ako sa sarili ko noon eh nung nag-season 15. Si JM, di ba main? Uh, uh, di ba, ang kwentanan ko, ako ba yung ano nun? Alam ko ano eh, ang butas na scrim nun kami dalawa ni Gosin. <laughs> Ah, oh, di ba? Ano, simula. ba, oh, simula pa lang, di ba? Oo. Uh. Ah. Hindi ko alam kung ako lang, ako, kasama si Gosen. Kasi, may kaso wala kapalitan si uh, Selvik eh. Oo, uh, wala. <laughs> Parang dun, dun yata, kaya dun yata, uh, naka, dun yata pumasok si Benny Cutie rin. Ah. Pero yung sa akin, yung sa akin kasi, ano, sobrang hina ng loob ko nun eh. Sobrang uh, hina talaga ng loob ko, sabi ko. Gusto nyo, hanap na lang kayo ng ano, ng ibang XP. Ng ibang XP, para nagboto batoan sila doon. Para ano, nung, nung, nung, nung nagboto-botoan kami doon, na maganap ng ibang XP, bagong kapalitan ko, ano, bumoto na rin ako noon para sa ano, sa maganap. maghanap. Oo, palitan. Kasi doon talaga, ano, doon talaga, para talaga akong tiwala sa sarili ko kumbaga nakakuha lang talaga ako ng ng ano ng confidence dahil din sa mga naging kakampi ko talaga. Doon doon ako ah. doon ko na build yung confidence sa trust ko sa sarili ko talaga. Okay. Tapos yun, ano, yung nabutuan na yun, yung si Yawi naman na ano, di ba kasi siya yung kumuha sa akin, hindi, hindi siya nag, ano, nan, hindi siya bumoto nun na maganap ng bagong XP. Uh... Ah. Kasi, wala eh, parang nung ginawa niya kasi yun, parang nakita ko talaga yung ano niya, yung trust niya sa akin. Naramdaman uh... ko. Parang nung time na yun, bakit ano bakit ko sasayangin yung ganong ano ganong tao sa tiwala. Uh, ganong tiwala sa career ko. Siguro na nung ginawa yung sinabi niyo, doon ako nagpursige ulit. Parang ginawa ko na yung mga imposible. Eh. Uh, <laughs> hindi mga di ko kayang gawin, ah. ginagawa ko na. Tapos yun, nag, nag season, yung nag playoffs, ayun talaga season 15 playoffs, talagang, ayun talagang gigil na gigil ako eh. Mm. Yung kami na naglaro. Kasi gusto ko talaga patunayan. Gusto na talaga akong patunayan talaga. Ayoko mm. na ng ano, ng nasa baba ako. Ayoko na talaga ng ganun. So, ano talaga bumalik yung firm ko na sumasabay talaga ako sa mga malalakas. Tapos yun, sa season 16, ganun din, talagang ano, hindi ko na din talaga sinayang yung tiwala nila sa akin na yeah. ako yung, pinili, ako yung pinili nilang i-stay. Mm-hmm. Talaga nag, nag, nag hard work lang talaga ako, nag-extra effort ako sa mga ano, after ng practice, yeah. nag-extra effort ako, mga ganun. So yun, so, yun eh, talaga yung ano, confidence. Lupit ano talaga, dahil din talaga sa teammate. Oo. Shoutouts kay Yawi. Yahweh, Ang dami pala Para niya. sa'yo, eh. Kasi si, isipin mo, kahit si Isaida, di ba? Mm, Oo. Siya kumuha sa akin. Ah, di ba? Grabe, grabe. Parang bumubuo ng ano yun. ng Ay, mga- effect pala eh, no? Iba ka. Okay, so shoutout sa'yo, Yawi. May pagka, ano ka pala, may pagka Baloyski ka pala sa Star Maker ka pala. Kung nasan ka man ngayon, sana, ayan, masaya ka dyan. <laughs> Alam naman natin, ano ka dyan, masaya ka dyan. <laughs> Okay. <clears throat> Diyan sa Indonesia, meron ka bang... Kasi ang laking nag-viral trip. I admittedly, nawala ka talaga sa mapa ah. nung time mo sa Indo. Kasi ganun eh. Bukod sa MDL, hindi ka... May, may time pa, di ba? Hindi ka nakalaro mismo. Oo, oh, meron. Diba? Ayun yung ano. Hindi, yung ano, yung dahilan nun. Parang ano, kinakaya ko na maglaro ng ano, ng MDL. Kasi alam ko, ano eh. Mm. May nagsasabi sa akin na mag-iibang bansa ka na lang sa MDL pa. Mm. Ba't ano, ba't hindi ka nalang mag-impale sa mga ibang bansa, yung mga impale Singapore, ganun. Ang, ang naisip ko naman, under contract ako eh, may magagawa ba ako? Okay, okay. Tapos yun, nagpa-request ako na maglaro sa ibang tournament na wala sa MDL para hindi na ako makikita. Sinakakaya, uh, ah. parang ano eh, di ko, di ko naman kinaano. Di ko naman talaga kinakaya yung, ano, yung liga doon. Mm. Kumbaga, ano lang talaga, ang pangit din talaga tignan kung mag import ka na lang. Oo. Ba't naka-MDL ka pa? Ba't, sa de- yeah. ba't bakit sa development league pa? Mm. So, parang nanonood talaga ako na dismaya lang ako. Bakit? Ba't nandun ako? Kaya, kaya ako nabangko doon. Pero hindi talaga yung ano, yung okay. dahilan na binangko ako kasi oh, sa performance. Ganun. Ibig sabihin, palo ka pa rin doon. So ano? Siguro, ano eh, yung may, may scrim kasi noon, parang nakaka scream ka ata yung mga page team, sumasabay pa rin ako eh. Parang mm. andun pa rin talaga yung spark ng laro ko eh. Yeah. Kumbaga, yung ano na talaga eh, parang kaya yung paligid ko, mga kampi ko, ganun. Yung time na yun, ha? Ah. Mm. Kasi wala eh. Hindi ko rin masisi. Okay. <laughs> wala. Ito, eh, ganun talaga. Ah... Uh, may may huling question lang din ako sa inyong dalawa. Kasi kaming mga casters, mga nagsusulat sa MPL, syempre mahilig kaming mag-insinuate ng mga storylines. Isa sa mga storyline na sinulat namin is meron syempre konting uh, feeling dahil galing kayo sa Echo at doon nagmatter ng sobra yun sa ano sa sa sa matchup niyo syempre. Lahat tatlo kayo eh, mm. eh, Benny. Kaya kayo mm. tatlo, 'di ba? Um tapos parang may mic may mic check noon eh. Pero tap, tapos na namin sulat yung pink test pala, pink test. Mm. Sabi, "Uy, wag tayo magpatalo kasi parang ano, sinay, sinayang, sinayang, sinayang. <laughs> sa so, uh, ganun. Ah, sinabi nila? Parang ganun eh. Parang, parang wag tayo magpatalo kasi baka sabihin ito yung mga sinabi. Ah. Parang, parang ganun. Di, hindi ganun yung mga words pero parang ah. ganun yung, yung point. So, ang siguro yung question ko doon is, meron bang part sa inyo na parang naging factor yon na kailangan natin manalo dito? Kahit regular season pa lang kasi parang ganun eh. Parang mm. sinusulat namin, I mean, ganun. So parang, ayun, meron bang factor inyo na kailangan namin matalo kasi dati at kami mga sinayang nito, parang <laughs> ganun. Sa akin, ano? ah... Kami sasabihin niya, matagal siya dun eh. gay, gay, yan. <laughs> Ayun, nag- nag... ayos na, nag-ready na. sakit lang eh. Ah, <laughs> <laughs> ang hindi, ang masabi ko naman doon, syempre, ah, sa akin, di, di mawawala yun kasi ah, doon ako nag-start eh. Parang doon na build yung ano ko eh, confidence ko kasi doon, doon ako natuto, tapos doon ako, doon ako lumakas eh. Parang, ayun, Siyempre, ayoko, ayoko, ayoko talaga magpatalo sa kanila. Pero, di pa rin ako nanalo sa kanila eh. <laughs> Same vibes. may, gan, pero may, meron, meron ba at least, may spite ba? May konting gigil ba? O talagang wala totally? Sa akin, may, hindi, syempre, syempre meron. meron, meron ah. Sa akin ah. meron. Kasi, yun nga. Mm. Tsaka lalo na si Carl yun. Pangarap ko talunin yun si Carl. Eh. Mm. Eh. Sa, Kailan, kailan ko, kailan ko ba matatalo uh, <laughs> pero di, di, di, ko alam, pero yung tanong ko sa sarili ko eh, pero syempre, ayun yung ginagol ko na mm. siya, kasi siya yung number one eh. mm Parang ayun yung tinitig, tinitignan ko na Oo. tatalunin ko. Goated. Goated. Pero may, may, ano ba, may hard feelings ba kayo? May away ba kayo na... Mm. mm. <laughs> sa akin wala. Sa akin wala, mm. wala, wala. Kahit... Oh, wala din sa akin. Mm. Wala, wala, wala. Kahit ano. Kahit konti. Ganun. Wala kahit konti. Oo. Sobrang ano, sobrang goods kami lalo na sa mga ano okay. players ngayon sa ano sa ayun kahit kalama Mitch wala oh. so ibig sabihin kunwari post game kasi may appearance okay naman kayo daw wala namang ano okay. okay okay sa akin yapan kami nun mm. nung ano na oo oh. tapos na miss ko na nga sila eh oh. <laughs> okay okay Ayun. Um, meron bang parang binago ang TNC mula dun sa past season? Kasi napansin ko, bukod syempre, nandun na si Eto Max, nandun na si Hito. Syempre, may sistema yan na nilagay sa inyo. Mm. Posibleng, mm. posibleng wala. Posibleng wala. Pero, more importantly, ang napansin ko din ginawa nyo is, hindi na kayo nagpalit ng mga players. Oo. Para sa akin kasi, it's been ilang seasons na kahit nung Onyx na season 14, imagine nyo, ay 14 ba yun? Champion. Ah, 14. Top, oh, champion, sila. sila. Wala ding, wala ding kapalit. Walang palitan. Tingin ko kasi formula para mag-champion, champion. walang palitan. Uh, eh. Chemistry. Oo. doon din kasi build ng chemistry agad-agad eh. Mm. Naniniwala kasi ako na after nung sa akin, after nung run ko sa TNC, doon ko talaga na-realize na hindi pala talaga gagana yung Oo. maraming ano, mm. maraming players. Oh, Pag-basketball lang. Oo parang ano siya, parang kung pagkabuo mo bago yung mag-start yung season tapos unde- ganyan naman kasi dahil 'di ba undecided ka. Kapag di ka pa decided, may mali talaga dun sa ano, sa una mo pa lang. So, mm. parang kung hindi mo na siya nabuo bago pa lang yung season, ibig sabihin may mali ka na talaga mm. ginagawa. At pagdating ng season, siguro makakapanalo kayo, siguro makaka-playoffs, pero di kayo makakatapos talaga. Uh. So, hindi ko alam kung naramdaman niyo yun nung season 15, season 16 pala, ngayon, na parang ito na yung pinocus. Mm. Mas nakatulong ba siya? Oo, oh, sa akin, sa akin, ano, kasi uh, first time ko nga lang eh. First time ko lang na main five. Mm, na main five na yung wala talagang ako wala talagang kapalitan. Um, sinabi ko na yun, sinabi ko na sa kanila yun na nung yung after ng ano namin season 15 nung playoffs, parang sinabi ko na yun na ano, parang mas ewan ko, kung mas makakatulong ba na kung ako, kung ako pa rin yung i-stay, kung ako pa rin yung pagkakatiwala nila, sana ano, bigay ano, 100% mm, 100% na yung ano, ibigay na tiwala. Kasi feel ko, ano, doon lang talaga ako nagkukulang eh. Sa, uh, malaki tiwala ko sa sarili ko pero sa mga nakapaligid sa akin. Gusto ko ganun din. Parang ibigay yung buong tiwala sa akin. Ayun, masaya masaya masaya naman ako na ngayong season na uh, ako yung pinagkatiwalaan nila na maging main five. Ayun. Kita na nakita naman yung oh, kita naman eh. Ano, <laughs> yung sa performance ng team namin. Kaya yun. Okay, okay. Ikaw, ikaw. Sorry. Sa akin kasi ano eh, mas mas okay sa akin yung may kapalitan eh. Kumaga magkabaliktad kami. Parang doon kasi ano eh, nagiging competitive yung ano kayo. Ikaw lang pinakauna ko narinig na maganyan. Uh, ah, parang ano kasi, di, ano kasi yan yung, <laughs> kay Sanford kasi doon ko na-relay sa kanya yung season 10. Dapat ano, parang bago ka muna sumabak, dapat mas magaling ka muna sa ano, sa kapalitan mo, ganun. Parang ngayon yung naging mindset ko na nadala ko kahit saan. Kapag, kapag may kapalitan ako, bago ako masasabi na marunong ako kaya ako makapagsabayan, dapat megitan ko muna yung kapal- kapalitan ko. Ganun lang, parang minamindsitan mina- mina- ko lang talaga. Parang, kaya kanyari, di ko naman siya nakakampi sa in-game. Gago, ano, parang gagawin ko na lang din talaga yung ano, kung ano yung magiging better na ano, outcome sa team, ganun. Mm. I promise, ikaw lang talaga una ko narinig. Kasi usually, gan, ano eh, ayaw eh. Pero minsan effective naman din talaga na ano, di ba may myth nga na ano, di ba? May pampag mga ano, pampagutom, mga mm. ganun. Pero naging effective naman siguro. Kaya lang, it's uh, expected na ngayon sa mga, sa MPL. Main five, talaga na walang palitan mm. ang ano, ang ano, the way to go. Um, sige, eto, siguro yung last na questions ko na lang din sa inyo is gaano ka-importante sila, eto Mangs at Hito, sila ba ang main drafter sa inyo? Yan, siguro another question yeah. to answer. Kasi, ano eh, sobrang clear na sa draft kayo bumawi nitong playoffs. Kasi doon talaga eh. Bukod sa nag-step up naman lahat ng mga players. Pero mahirap mag-step up kung lugi ka sa hero, di ba? Mm. <laughs> Kahit na mga gano'ng agaling si Saida. Kung tapatan niya, lugi siya sa hero, mm. di ba? Mm. Wala din. So yeah, ano, ano ba yung import? Si, una, unang question, sila ba yung in charge sa drafting nyo? Second is, kano sila ka-importante? Lalo na si Hito. <laughs> sa akin, siguro ano, yung yung nag, pinakamalaking natulong nila sa amin is yung disiplina talaga. Parang ayun yung dis- disiplina na hindi namin nakita ng season 15 eh. Parang ano kasi, yung coach namin din, parang ano lang din, parang tinotropa-tropa lang din ng mga player dati. Oo, kasi Kumbaga, age, uh, tsaka tropa. Oo, uh, na parang nawawalan na yung respect, ganun. Pero ngayon, meron, na, meron kami, nagkaroon kami ng coach na tatay figure. Pero, pero maka, magiging tropa mo pa rin siya, di ba? si Teta ito, Max talaga, nagtatay figure uh, siya Eh, parang ano, parang naramdaman na, nag-step up. up. Alam mo yun, ano, naninigaw. Ayun yung mga, feel ko, mm. ayun talaga yung standard ko sa coach eh. Parang sigawan mo yung mga ano, kung, basta kung matututo sila ganun. Tapos siguro naman, siguro kay Hito, ito, walang ano, walang nakakita sa kanila. Walang, walang, walang masyado nakakita nito kaya may alam. Pero si Hito talaga, siya talaga yung ano, parang pasok na pasok sa kanya talaga yung role na analyst. Kaya assistant coach. Kasi, ito, alam niya to, kunyari, mm. after ng ano, after ng drafting, ano siya, siya yung tinatanungan ko kung ano yung magiging, ano yung bubuin kong item, kung ano yung uunahin ko. Kung sino yung iteman ko muna, Parang ganun-ganun. Ayun talaga yung natutulong niya. Pati sa disiplina rin. Talagang marunong siya, ano, man, man, disiplina ng, kapa, ng player niya. Kasi mm. diba naging player din siya. Uh. Kumbaga, ano, pag, pag alam nilang work, work talaga. Yung iba kasi, may mga coach na, may mga ba, trabaho na, pero kulitan pa rin. Parang uh. hindi sineseryoso yung trabaho nila. Parang yun siguro, ano, charot sa kanila, sobrang, ano, mm. sobrang ayos ng ginagawa niya, sobrang sobrang laking bagay ng hmm. ginawa nila. Ba- yung pag tinanong mo nung anong item, anong tatargetin, on point naman. Tama, tama, tama yung hmm. ginagawa niya. Yeah, kasi Tama yung sabi niya. madali talagang ano guys kasi na- ang pagkakilala natin kay Hito ay puro kalokohan eh. Ah. <laughs> Tsaka pagsalitaan niya kasi talaga eh, 'di ba? Syempre ano naman yun eh, part ng ice cream yummy gang yan eh, si <laughs> Hito. Kaya, alam ko yung ano niya. Pag naman nagre-restream, alam mo yun, isang sabi hmm. lang niya. Parang, hindi, niya, hindi siya lagi nagsasalita about dun sa mga bagay. Tapos puro kalokohan. Pero pag nagsabi na siya ng seryoso siya, on point naman. Mm. At ang balita ko kasi nagbatak daw siya eh, bag, ng pagiging coach siya pag-aaral uh. bago mag-start yung ano niya, eh, yung season niyo. Kaya naman siguro naka ano naman. <laughs> Naka-adapt din. Pero naka-adapt din naman. <laughs> Ato si Zaino. May natulog po sa si Ito? Mer, meron, meron, meron. Siyempre. Dalawa sila. Uh-oh. Ah, ano? Lalo sa pag, ano, eh, sa pag pagiging ano ko, jungle ko, lalo na mm. ngayong season, sobrang mm. laking tulong nila sa akin kasi sila yung nagbibigay, parang nagbibigay kumpiyansa sa akin na ano, yeah. yung pag invade ko, yung mga, yung, yung jungle, jungle, yung jungle pating ko, parang ganun, parang sa akin ang galing yun, pero yung pagiging ano, invade, yung sa matapang sa ano, invade, ah, mm. sila yung nagpaano sa akin nagpa nagpamuka na kahit mamatay ka dyan, ano, parang hindi kita papagalitan. Sabi ni, ano, ni Cocheta Max na pag nag invade ka, basta tapangan mo lang. Parang ganun. Mm. Kahit mamatay basta, ka. Basta ilabas mo yung bayag mo, ganun. Mm. <laughs> basta, ka, kahit mamatay ka dyan, hindi kita papagalitan. Ayun yung, ano, ay, parang yun naging mindset ko na ah, pag, okay. kaya, ano, nag, yung performance ko ngayon, medyo, ano, dahil dati, yung season 15, medyo, iba rin iba yung laro ko noon eh, parang hindi masyado aggressive eh. Ngayong season lang talaga. Mm. Dahil din sa kanila yun. Yan, ngay- ngayon talaga lumabas. Kahit yung laro ko rin. Talagang ngayon ko talagang talaga nalabas ulit. Mm, dahil pinapatapang kayo nila, ano? Kumbaga pinausukan na kayo nila. Kumbaga, pag ano, <laughs> kunyari nag-i-scream kami, tapos natatakot kami, na nakakuraan kami. Doon siya nagagalit kasi Ah. okay naman yung drop, okay naman yung drop na nabuo niya. Pero ba't ganun kami maglaro? Okay. Tagang sumisigaw yun hanggang, hanggat sa ano kami, hanggang sa tumapang kami. Nice. Props kay ano, Max tsaka kay uh, uh, Hito. Uh, actually, sorry. Okay pa ba kayo? May, kailangan nyo na ba umalis? Hindi na. Diba, diba? Kasi meron pa akong uh, huling katanungan tapos meron tayong mini game after. Huling question lang about kasi kay ano, kay hindi ko pa kasi kayo natanong about kay Chuck no, tsaka kay Benny. Mm. Um, ano yung ano, naging effect muna ni ni Chuck no? Kasi ito ah, dati, ang legend talaga si Chuck no, sobrang lupit sa top roamer, recently, in, isa na siya sa mga nilalagay na parang may mga errors na nga, ganun. Tapos hindi na siya, sinasabi na parang, ay, siguro, umina hmm. na yung laro nito. Um, anong, anong masasabi niyo kay Chuck no? At totoo, naramdaman niyo ba na quote-unquote humina si Chuck Mamba? Ako na. Um, sa akin naman, uh, nung season Season 15 ba? No, season 15. Feel ko, ano, sa akin ah, na, na nakakalaban kasi namin sila, di ba? Parang, ayun, naramdaman ko din talaga na medyo umano siya nun. Medyo nag, ano yung performance niya, bumaba. Eh, nakakalaban namin sila eh. Parang, ayun, yung season 15 na yun. Kasi feel ko sa, ewan ko kung nagsasawa na siya sa mga ano, <laughs> nakakasama niya. O may kapalitan, ganun. Pero ngayong nasa amin na siya, ano, feel ko parang bumalik yung ano niya, yung, yung gigil. Yung gigil niya, yung gutom niya sa ano, sa laro. Lalo na uh, yung mga kasama niya, yung mga dati niya pang kasama, ganun. Parang bumalik bumalik sila sa ano. Ayun. So, ano, nung season, to summarize, Last season, oo. Pero ngayon, hindi ang sagot mo. Kung mm. hindi na siya. Mm. Okay. How about you? Sa akin naman, yung kay, ano, kay Chuck, no? Last season talaga, parang kitang-kita talaga yung pag-underperform niya kasi di na to, real talk nanto kasi kakampi ko na siya eh. Tapos nakalabang ko din naman siya. Parang ano talaga eh, parang mararamdaman mo siya pag kalaban mo siya na hindi na siya nag-enjoy, ganun. Parang hindi na siya masaya. Parang ano, parang kailangan niya ng ano, ng reset ng hard reset. Tapos siguro nung pumunta siya sa TNC, nag try out siya. Ramdam, naman, ramdaman naman namin yung gigil, pero parang ano lang, parang semi-gigil lang eh, no? Parang nga ganun lang, kasi, kasi, yun, galing, galing naman siya sa, ano, galing siya sa pahinga, hindi siya ganun kabatak. Pero nagtiwala kasi kami, alam namin yung, ano niya, yung kakayanan niya. Tapos yun, nung ano, siguro nung nagtama siya, sinabi niya sa interview na, ano, nawala yung gigil niya. Pero nung bumalik sa playoffs, yun naramdaman namin yun. Kasi sobrang laki ng tutulong niya sa team. Sobrang laking impact niya rin talaga. Chuck Mamba rin talaga. Oh. Sa, ano to, sa, may, sa laro, di ba? Pero sa, di ba, sa, kasi veteran si Chuck no eh. Pati ba outside the game may, ano siya, may tulong siya sa inyo? Yeah, siguro, ano, siguro yung friendship talaga. Nagmamatter din talaga yung, ano, yung pakikisama, ganun okay naman siya pakisama. Ang, uh, ang likot din niya talaga. Dati kala ko, <laughs> ano, kala ko may yain siya, di ba? May yain siya yung uh, niya sa, sa social media. Ah. Oo. Oh. oh. So, di ba, ang likot din pala. <laughs> okay, okay. How about, ay, sorry. Okay, ganito kasi guys, ha, pasensya na. Kasi, yung may mga nagnakaw ng mga ref magnet ko dun sa ano eh. <laughs> Sa ano. yung mga props ko may nagnakaw dun sa ano yun, sa Cuneta. And uh, <laughs> yeah, ano, how about, ano naman? How about si uh, Benny Cutie? Kasi, almost similar yung nangyari sa kanya. Kaya nga nagulat ako nung ano eh, uh, siya yung pinili over Salvik. Mm. Kasi di ba ganda ng performance ni Salvik mm. nung una. Tapos parang, Benny Cutie, ba't ganun? Ano? Um, uh, bakit kailangan pa si Benek? Hindi lang ako, pati mga fans, nagsabi, ba't kailangan pa si Benek Yute? Di ba nung first two weeks nyo, palumpalo si Salvik? Mm. Di ba? And then, na-mention mo siguro nung sa, sa scream, kayong butas <laughs> ni, ano, ni Salvik. May ano kasi, di ba? Si, si Salvik kasi pag, ano eh, pag scream, mm. ewan ko eh. Malikot, malikot. Malikot eh. Uh, malikot. Masyado malikot eh. Pero pag, uh, pag ang napansin ko kay Salvik sa stage, oh, mm, sa tournament. Tournament. Kasi hindi pwedeng ganun eh. Ang, ah, hirap, ang hirap sa coach na, ano, may may malikot sa screen. Mm. Kasi, ano, di ba parang, sayang naman screen natin kung <laughs> ano. Paano ko pa talaga tayo judge? So, ganun. siguro, ganoon yung tumatakbo sa isip ko noong mga time na 'yon. A Beniguti, obviously, napa, napaabot naman kayo sa playoffs noon. Tapos ngayon, ah, uh, kayo din bahala kung mag-agree kayo o hindi. Pumabor din yung meta kay Benny in a way na, na lumabas yung mga fighter. fighter. Diba? Yan. So, what can, what can you guys say about Benny at bakit siya yung naglaro? Tapos yun nga, kung totoo bang pumabor sa kanya yung meta? Or it's more than that? Um, sa akin, kung uh, yung experience niya talaga nung ano, nung season 15 kasi, nung yung first game niya pa lang, parang DLPH kalaban namin nun eh. Yung first game niya nun. Parang nakita, na, nakit, nakitaan nila ng potential yung ano, yung lineup namin with Ben na mas mas tataas pa kasi first game pa lang namin yun eh. Parang sumabay agad kami sa ano nun, sa TLPH nun. Uh, panalo nga dapat kami nun eh. Kaso uh, yung ano di kami naglord yung ano. Oh, yung yung inuna niyo yung ano. Tapo parang uh, end, the ball, end the ball. Oh. End the ball. Oh. Yung nagwala si ano, si Doki. Uh, Uh-oh. Ayun. Uh-oh. Ayun, nakita nila yun ng potential kahit first game pa lang ni Ben. Uh-oh. Mm. Kaya siya yung feel ko, kaya siya yung nagtuloy-tuloy. Tapos ngayon, yung sa fighter naman, uh, feel ko talaga pumabor sa kanya kasi kahit anong gamitin niya sa ano sa fighter eh, kayang-kaya niya. Sa experience niya rin talaga. Nakatulong ba sa... Kasi uh, bilang isang drafter, ang sarap sa pakiramdam na ano, yung dami nilalaro ng mm. isang player. Nakatulong pa siya, nakatulong ba yun sa, sa inyo? no? Ang laki, ang ah. laking factor nun na nakakapag-adjust-adjust kami ng draft. Mm. Kapit, tas, ewan ko kung consider nyo na mag-usong siya kasi naalala ko S9. Siya- ano yung sinabi ko sa kanya yun, ano, Ben, ano, sa ngayon playoffs lang yun ah. Ah. Ben, kung sakali bang, kung sakali bang ibigay yung Yusong, gusto mo ba, ano, gusto mo ba Flex. gamitin, i-flex natin? Ah. Sabi niya, wag na, sa'yo na, pa-turtle na lang. <laughs> Ah, ah, Tumalas sa turtle eh. ah. Ba't, kaya, ba't mo ka naman lalagay dun sa... Pero hmm. kasi nalala ko, di ba nag-uso siya noon, S9. Mm. Ah. <laughs> Lakas niya mag-fighter nun. Oo. Ayun. Um, paano naman si Benny QT bilang isang ano, leader? Kasi syempre veterano siya at naturally magli-lead ka ng, ng, ng team. So anong, anong outside the game, paano ba siya? Um, pa, ano, yung pagiging ano niya, yung matured parang uh pag pag alam niyang ano, parang may hindi, hindi pa siya alam, parang tatanungin ganya kahit ano. Ah uh, parang didiretsahin ka niya. Kunyari, ano, ano, nagkamali ka, parang ganun. Parang didiretsahin niya na hindi niya naman, di, yung hindi, walang, hindi katulad ng ano, iba na, syempre, sasabihin pa muna sa iba bago ano. Ah. Siya yung captain na parang, eh, feel ko natural naman na yun sa mga ano. Pero, ganun siya. Kasi, mm. captain din namin siya ngayon eh. Mm. Siya yung natasan na mag, mm. ano, maging captain. Kasi, dahil doon sa experience niya. Okay. Yun. Masarap bang kakampi si Benny? Mm, solid, solid siya ano, outside, outside mm. sa inside. Kasi, ayun nga, yung pagiging, ano niya, pagiging matured niya na uh, play, uh, play niya. Both side. Mm. Talagang ano, Parang maramdaman mo na yung pagiging captain sa kanya. Nice. Okay. Uh, yun, sa, sana, hindi natin alam kung ano mangyayari. Mahaba pa ang season. Mm. Baka kayo pa rin, baka hindi na kayo pa rin. Madaming posibleng mangyari. So, good luck na lang at uh, maganda, ang maganda dito is nailabas nyo talaga yung tunay yung laro bago mm. matapos yung season. Tama. So, kahit may, may basehan talaga kaming mga viewers, mga casters, sa kung ano yung lengths na pwede nyo maabot. Ayun. So thank you. Um, maglalaro na tayo ng ano, ng game, isang game. Ewan ko napanood niyo na tong content yung blind tier list. Napanood ah, niyo ba? Napanood ah. ko na Okay. So dun sa blind tier list kasi, ang mangyayari, random yung ibibigay sa inyo. Lagpas 10 yung mga option. Tapos, i-rate nyo lang 1 to 10. Ikaw XP, Siyempre, ikaw jungler. Mm. Pero since dalawa kayo, uh, hawakan mo to ngayon, Trimar. Ikaw, uh, Saida, ikaw ang magbibigay ng mga player kay Trimar. Okay. So, ganito yan, Trimar, ah. Okay, okay. Pag nilagay mo na, kunwari, kung sino yung una niya binigay sa'yo, yun, kung, kung sino yung currently na binigay niya sa'yo, yun yung irarank mo. May One explanation ba yun? Oo oh, naman. Ikaw bahala. May mga players na ginagawa nila all time. May ginagawa na current. Ganun. Depende sa'yo. Tapos, again, lagpas sampu yung choices. Hindi mo alam kung sino yung natitira, hindi mo alam kung sino yung una. Bahala si Zaida. Kung gusto kang pagtripan ni Zaida ngayon, <laughs> gagawin niyo yun. Ah, hindi hindi ko talaga na random pipili ako. oh, pi, may okay. pipili pipilian mo talaga. Okay. XP lang naman 'yan, 'di ba? oh, XP lang naman. Okay. Ah, ikaw ang uh, ikaw ang bahala ano. Ganito ikaw na parap ko, no. Oo. Oh. Tapos mamaya ikaw naman. Ikaw naman pipili ng mga jungle para sa kanya. Okay. okay. So, sige. Ready ka na? G. G. G. Okay. Wait lang. Nice. To, una. Flap PC. Sino yan, Flap? Okay. Ilalagay ko siya sa... Ibe-base ko siya, ibe-base ko siya ngayong season na. Ah. Ito, pakita mo. To, Flap. Ilalagay ko siya sa... Dito, 5. Si Flap okay. kasi, ano, bebase na siya ngayong season kasi, ay nga, dahil sa naging run din nila, tapos, um, yung parang na, nakula, nakulangan ako sa pinakita niya ngayong season. Pero nung, nung early season lang, early to mid season. Tapos, nung late game naman, nap- napakita niya pa rin naman kung sino siya. Kaya nasa top 5 pa rin siya. Okay, okay. Medyo mababa yun. Ay, hindi. Mataas na rin. 5 kung isipin. Uh, Mid, kung, mid, kung mid all time lang. yan, saan mo lalagay si Flap? Siguro mga ano, 3. 3, okay, okay. Okay, next. Next. Sino yan? Triota. Okay. Triota, ano? Alay, eh, digo-digo rin kasi siya nakita ng sobrang tagal pa, sobrang tagal na laro sa ngayong season. Pero may mga may mga maganda rin may mga maganda rin naman siyang laro ng mga kapanahunan niya. Okay. So lalagay ko muna siya siguro sa dito sa 8. Nice. Okay, medyo mababa yan na. Pero may ang prime ni Ryota ay sa Omega. Ah, uh, season 14 yata. 14. Oh, ganoon. Oh. 13, 13. mga wala eh. Sa din, hindi rin siya nakalaro this season Oo. eh. Nakalaro siya pero ano, ah, bitin. Tingin mo ba, ano, Kirk over Ryota ngayon? Ngayon na kung... Oo, ngayon, feel ko lang. Okay. Next. Ito. Ah, Edward. Uy! Alam na yan, alam na yan. Kung saan yan. San yan, san yan? Balba, dalawang ano, dalawang one. Hindi pwede wala. Hindi pwede, boss. Derek, yung, yung kay Bebase, ngayon ngayong season niya talaga yung Bebase. Ah. Pero all-time goated ko rin to. Isa to sa mga all-time. Ito muna sa top 2. Top 2. Mukhang meron kang Ah. sinisave sa 1 ah. Ah, meron talaga. Oh. Eh paano pag DVD kayo niya? <laughs> Ipag ko na lang siya doon. <laughs> okay. Next, next, next. Ito. Lanso. Uy. Uranus Si Lanso naman, um, personally, nagagalingan talaga ako sa kanya nung pinakita niyang regular season. Pero nung nung nag-playoffs na, parang na-offan ako sa laro niya. Hindi naman sana nag ako sa kanya. Parang ano lang, honest feedback ko lang sa kanya, observation ko sa kanya kasi nakatapat ko rin naman siya. Parang ano siguro, parang nakulangan lang talaga ako sa kanya sa ano. Sa sa micro. So lagi ko muna siya sa 7. Okay, okay. 7. Next. Teka may, may question pala. Since bilang ikaw isang Uranus man din naman, Trima. Oh. Natuwa ka ba sa Uranus? Oo, oh, magaling to, magaling to, magaling din to mag-Uranus. Ano, mm. actually, tinitignan ko rin talaga yung mga ginagawa niya. Saka, itemization niya, talagang oh. tugma rin. Nag, okay, sabihin natin itemization. Nagulat ako kasi siya yung nagka-curse helmet. Hindi pa kita, nag-curse helmet ka na ba? Sa mga, sa Pobius yun eh. Tsaka sa... Sa ay, Pobius? Eh. Oo, eh. oh, kakaiba yun. Na, na sa, eh. sa Glow ata, pwede yung ano. Di ko lang, di ko lang alam sa perspective niya. Pero never ko ginawa sa iba yun eh. Sa alis lang ako kaya sa glue. Ah, alis pwede pa. Oo. So ano, hindi hindi Next. check, hindi check yung ah. ano, curse helmet. Mm, sa akin hindi. Ah, okay, sige. Oh, next, Next. next, next. Sa James. To, isa rin to sa mga ano. May mga magand- magandang pinakita ngayong season. Kaso, alo, ah, di, minalasan talaga ngayong season kasi Kaya yung binalan. may pinalad. <laughs> <laughs> si James, ano rin to, isa rin to sa mga ma, palong XP. Pero magsasave muna ako ng ano ng mga spot. So lalagay ko siya sa 6. Okay. Ha, pero masasabi mo, no. si ba si Lanzo nag-playoff sa siya? Hindi. Uh, pero okay lang yun. Tingin mo James over Lanzo ka? Sa ngayon, kasi ano siya eh, parang nakita ko rin yung laro niya nung last season nung nakapag-playoff siya eh. Parang nandun pa rin yung composure na after nung before ng regular season saka after ng regular season, nandun pa rin talaga yung laro niya. Parang hindi siya nagbago. Okay. Next. Understood. <laughs> Uy, nag-iisip pa to. Pag titripang na yan. Ito. Next, sino to? Kram. Si Kram G. Oh, ano to? Uh, ang ibibase ko lang ngayon guys is ano ah, parang uh, current, current, current muna tayo. Si ano si Kram, ano to? Isa to sa mga inaangahan ko talagang explainer. Pinagtatanungan ko kung ano yung mga anong dapat itanong sa XP. So nalagay ko siya sa top 3 ko. Top 3. Uy, mataas 'yun ha. Ah. Mm. Sa ano anong special kay Kram? Siguro kay Kram is yung ano, yung ano niya kung paano niya na paano tag dito paano niya na dominate yung ano pagiging XP meta. Kasi 'di ba nagkaroon ng meta ganun? Kung paano niya na ano, mm. paano 'yan? Paano ba sabihin 'yun? anong term ba yun? Parang nagamit niya ng maayos yung ano, Na-maximize. niya yung ano, pagiging eksperimenta. Kaya, saludo dito, malakas din talaga to. Kasabayan ka ba kayo sa TNC? And uh, season 9 siya na, nag-top 3 din siya. Ah, okay, okay. Next. Sino eh. Alay, ano eh. <laughs> Dati, alay, parang ano na ako sa old kids eh. Hindi naman, di naman sa wala akong respeto, pero alay, usapan kasi sa akin yan, current eh. Siguro sa top 10 muna sa'yo, no, si ano, Dilar. Oh. Sorry nila. Sorry, boss. Pero idol ka pa rin mag <laughs> Kami na magtutuloy ng mga sinimulan mo. <laughs> okay. Ito. Next. Nuts. Uy! Sa akin, ano eh, current. Current din talaga, di ba? Tapos, uh. ano. Nuts. so, alam ko sobrang lakas mo. Pero nagsasave talaga ako ng spot sa Tumblr 1 sa Asa 4. Pwede mo magpalit-palit. Depende. Tatanong, Depende. Depende. Depende kay Saida. Eh, sa akin? Pwede. Oh, depende kay Saida. Pero ngayon bawal pa. Ngayon for ah, sure Sige, bawal. sige, sige, sige. Dito muna siya sa 9. Sige. Upo ka muna dyan, Nats. Pero lilipat kita. Si, okay, so pinakahuli natin na parod si Nats. Season 13? Uh, ah, isa, isa rin talaga sa pinakamalakas to mag-XP. Hmm. Alam ko may sinabi sa akin si Sanford na ano eh. Parang galingan na, parang basta may sinabi sa akin na onti lang daw kami nagdadragon sa ano, sa MPLPH. Mm. Ang sinabi niya, sabi ko, sabi niya, tatlo-tatlo lang tayo. Sabi niya, ay, hindi, dalawa lang tayo, tayo lang gumamit. Mm. Tapos sabi niya, sinats daw. So yun, doon ko na, doon ko Yung ano, Vapor Grand Finals. Ah. Ng laban nila sa ano, Liquid. Di Diba, may jersey swap kasi kami. Mm. Sabi niya, ito si, Ed, si Nuts talagang palurin din talaga mag-dragon to dati. Mm. Dragon. Mm. Kaso, ano, no, sayang no. Mm. Yung, mm. Sayang. Sariris. Sariris. <laughs> Game. Next. Last yan, last yan. Sino yan? Si, si, by the way, gusto ko i-share, si Nat si mga tipong player na pag, pag nag-off siya, magiging off din yung tip. Parang ganun siya kalakas magbuhat. Oo, and, and yung ano sa kanya, parang bigla-bigla siyang gumagana. Mm. Yun yung parang, maganda sa kanya. Gumana siya na matindi, grabe. Tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy. Next na. Next. Kirk. Uy, Tech. Kirk lang, ang observation ko kay Kirk is parang na-feel ko lang sa kanya is parang hindi niya tinake serious yung season niya ngayong season 16. Parang ano lang. Alay, parang ano din, nakukulangan lang din talaga ako sa ano niya eh. Pag parang kung paano niya kilalanin yung game. Parang parang nakalimutan, parang nawala yung gigil niya Ooh. nung ano siya, nung nag-champion siya. Pero nung siguro nung kapanahunan niya, ano siya, Talagang palo rin S14. talaga siya. Oo, nung S14 talagang isa rin siya sa mga inangan kong XP. Pero ngayon parang nakulangan talaga Parang hinaan ako sa work ethic niya. Mm. Kita mo na siya. Teka, so ito kasi yun, yung pag sinabi mo work ethic, Trimar, hindi mo naman kita yun totally eh. Uh, pero, pero manaram- manaramdaman diba? ko naman. Oo. Oh. Nice. Parang ano kasi kapag maglalaro pa lang kami, parang sa galawan pa lang makikita mo na nabatak siya. Oh. Kahit panoorin mo lang, ganun. So, dito muna siya sa 4 pero possible pa malipat. Okay, okay. Last. Last. Uy, Hindi ah, ito ah. ah. Sino to? Oh, to. Hey, <laughs> nice look! Pwede naman daw palitan. <laughs> Ay, nice. Well played ka dyan, like Ayos ka dun ah. Nice one. Okay, no choice. Si 3 Wala akong choice pero ililipat ko to. Ito. Wala pa. Okay. Susukapan ako pero... So, Just to share. I, ito lang, ililipat ko muna to sa kay, ano ko yung sarili ko. ito, <laughs> Edward. payag ka ba dyan? Payag ka ba dyan? Okay lang, okay lang. Isang isang beses lang. Isang beses lang. O, oh, isang beses lang daw pwede magpulit. O, oh, isa lang. Hindi, dalawa na. Dalawa mo na. Please. Okay, dalawa. Ayun Normal, eh, Normal, normal ni Coach Wolf. O, oh, normal dalawa eh. Okay, okay. Nakikita ko yung sarili ko ngayon season is top 3. Okay, so... Dito ako. Tapan ko si Edward, hindi. Pwede, pwede ba dito? Wala na. Dalawa Wala na. Ay, dalawa lang eh. Dalawang soft Pwede, lang. di pwede oh? Hindi, yung ah, dalawang soft lang talaga yung normal. Mm. Sa akin, top ko si Edward. Ah. Pero ang inanong talaga si Sanford talaga, di binigay nito eh. <laughs> Pero since ano naman, since pareho naman silang goated XP, mm. top 1 na siya. Tapos si Kram naman, kaya, na siya, kaya siya nasa top 2. Alam naman natin, ano, yung champion niya sa MSC, mm. talagang sobrang laking factor ng saka yung 3 peat champ niya sa ano, sa MY. Oo. Oh. Grabe. 3 feet ba sila? Pa, parang maglilima apat, na. Apat ato or lima. Basta uh, yun, sobrang dami niyang champion. Ang dami niya napatanayan. So, ako, kaya ako ngayon sa top 3. Kasi binasi ko to sa current season. <laughs> yeah. Parang ano, syempre, yeah, top 3 din naman ako ngayong season eh. Okay, okay. Parang masasabi ko rin naman na deserve ko tong spot na to. Pero di naman ako nagmamayabang. Binasi ko na siya ngayon. Siguro, pag, siguro kung all time naman, nasa top 7 to 10 lang ako. Pero yun, top 3. Feel ko deserve ko naman tong spot na to. Okay. Yun. And, okay naman. Gets naman, gets naman. Pero, so, kung wala, kung nandiyan si Sanford, dalagay mo siya sa 1, 2, Ah. okay. Sige. Ah, wala, matik na yun. One na yun sa kanya eh. Ah. Hindi ko na binigay. <laughs> well played ka doon, sir. <laughs> Okay, so, palit naman tayo. Pwede mo bang tanggalin lahat ng yan? Ah, At, ah, pingi. Okay. So, Zaytay ko naman. Pinakita mo siya ng play. Di ko alam kung gagaya. <laughs> okay. Ito. Ah, ikaw naman ang magsashuffle. Bigay mo ang board kay Mama Coco. Yung... Game, game, game. Okay. Game. Yon. Oh, so anong anong gagawin mo? Current ka or all time? Halo na lang. Halo pa na yun. Hindi, kamala. <laughs> Okay, game, game. Ready? Ako na bahala. Yata. First blood. Sino yan? Sino yan? Si James Banks. James Banks. Okay. Uh, James Banks. Wait lang ah. San ba? Ah, uh, feel ko ano, 8 8 muna, 8 muna. Okay. Kasi ano eh, medyo bago-bago pa to tsaka ano bata bata din siya kaya feel ko mas ano mababa pa yung ano lakbay at mag improve pa. Ganun. Okay. Sakto top sila, no? Top 8. Tama ba? Ah, ay, oh. 7-8. Hindi. Oh. Ay. Basta 7-8. Oh, 7-8, 7-8. Hindi ko na rin maalala kung 7 o 8 eh, pero parang ganun. Basta di sila na nakapin. Nakapag-playoffs. Next, next, next. Next. Sino yan? Uy! Uy! Si Wais. Wais. Wait lang ha. Ano, saan mo nilalagay yan? Oh, sinabi ko di ako current ah. Sumabay sa current. <laughs> Ah, uh, feel ko, wait lang. Bibilangin ko lang ah. Ah... Uh, top 2 sa akin. Yeah. Top 2 si Wise. Alam naman natin yung ano eh, naging impact. Impact nila sa ano, game. Hmm. Nag- nag- nagka, nagkaroon din na napanood mo. Well, technically kasama ko doon. Nakalaban niyo din yan, di ba? So, mm ma mahirap pa talaga siyang kalaban. Feel ko, feel ko kasi ano eh. Parang iba siya sa iba siya sa ano normal na jungle noon. Mm. Parang unorthodox siya. Parang hindi siya sumasabay sa ano. Siya yung okay. gumagawa ng sarili niyang ano pat or play okay. sa team niya. Yan. Okay. Solid next, yan. Next. Next. Uy. Kyrie, Kyrie, Kyrie. Hello, hello. Ah, uh, saan ko ba ito lalagay? Sa mga, ito yung ano, una kong nang, naging idol din. Uh, feel ko, four, four, four. Uy, una four? kong naging idol pero four? Feeling ko lang sa ranking ko sa mga jungle. All time. Sa akin, all time na to. All time, na to. all time na to. Next. <laughs> Ayoko kasi sabihin eh, baka ano yun eh. Baka ibigay niya yung mga iba eh. Ah, sa bagay. Sige, Yan. sige, sige, Sino yan? Ay, Demon Kite? Demon King. Ay, Demon Kite. Demon, Demon Kite. Ito. Hirap sa jungle. <laughs> Tapan yan, regular season. Tapan regular 7 season. Top 2 overall. MSC Champs. Ah, nung amateur ako, ito talaga, idol ko siya. Kasi naka, mi, parang cute boy sa ako nun, tas mga JNA sila. Parang oh, ngayon. Ah. Ayan. Sila ni Robert. Uh, nakasabay ko sila, idol ko to. Sobrang lakas niya nun. <laughs> Demon Kite. Uh, hirap pa. Wait lang. DK, DK. Uh, ah, feel ko... Uy! Uy! Wait lang. Ilalagay <laughs> na sa 6. Uy. Wait lang. Pwede maglipat, dalawa lang. Gay, gay, gay. 6 muna, 6 muna. <laughs> Oh, Feel ko. All X. time ko. Sa all time ko yan. Sorry, X. sorry. Uy, si Kyle TC. Ah, hirap. Hirap to ah. Ano champion? M5? M5, M5. no? M5 champion, kay TC. All time ako ha, ah, all time. <laughs> Napilitang mag all time si Idol. <laughs> Halo eh. <laughs> uh, wait lang. Tinalo niya si Kyrie, M5 eh. Kaya feel ko dito siya. Mm. Top 3 ko. Top 3 ko si Kyle. Okay. Yan. Uy, si MP. Uy. MP the King. Nakasabay niyo ba yan sa AP? Hindi, o oh, hindi na. Hindi eh. Hindi na. Ah, nasa MPL na sila sa NXP ata. Okay. MP the King. Mm, Ganda pala ng selection sa jungle, no? Isipin. oo nga eh. Mga, mga, mga, mga matitigas. Ah, MP, MP. Sige, nine muna. Ay! Nine muna sa MP, MP. sorry, sorry. Nahiya pang itin. Dapat ba? Okay, okay, okay. Sorry, sorry, sorry. Malupit yan sa MP. <laughs> hmm. Sige. Eh, eh, eh, eh, eh. Uy! Sekis, sekis. Uy. Sekis? Sky Prince. <laughs> Tawa talaga. Malaysian to eh. Wait lang ah. Ibang ano to eh. eh. Wala kayong pinawin si Cram. Yan. Wait lang, wait lang, wait lang. si champion yan. si champion nga, no? Un, pinakaunang naging pinakamayaman Oo, yan. Oo, boss. no? Tapos second place sila. Sa, nung top MVP pa, no? Oo. Ah. place. <laughs> Wait Pero lang, ah. totoo yung time na sobrang lakas nila sa scrims, no? oo, walang makatalo sa kanila. na. Talaga. Nala. Ito din, last niya mag-assassin nun. Sobra. Ah, oh, wait lang. Hirap pa. oh no. Oh no. De, dito, dito, dito. Yan, yan, yan. Okay. May feel ako eh. Wait lang ah. ah. Parang iba to ah. Uy! Sino, sino, sino? Ah, ganyan. Uy. Unpredictable. Okay lang, okay lang. Saida, Saida ba yun? Tama Ah. ba? Saida nga. Dito ako, dito ako. Uy, Uy, no. ang ball. Ten ako, ten ako, ten ako. Legit. Legit. Wala pa akong ano eh, achievement eh. Yeah, James ten muna. Wang. Ah, on time kasi. Nauna si James Wangs at si MP para sa'yo. Lamang, lamang sila kaysa sa'yo. Oo. Oh. <laughs> Hindi, ah para sa akin na ano lang parang pantay-pantay lang kami. Yan. Okay. Pero... Galing, galing lumusot ah. Yun pa rin. Oh. Ten pa rin ako. <laughs> Uy! Kinakabahan to. <laughs> Si Rad. The eradication. Eradication. Wait lang ah. Lancelot man. One or five. Si Irad. Sige. Dito muna si Irad. Top 5 to. Hmm. Lancelot Gadyan. Ano din, ah... Uh may, may ano dito, may bitaw din to. Oo. si Rod. Malupit pumindot yan. But, oh, ano, but, ay, hindi, nasa ibang bansa kasi siya pala ngayon. China. China. China, China, pala oh, siya. China siya. Oo. Okay. Sino yung huli? Last, Kay last, last. Sino ang number one ni Saida according to Trimar? Who is si this? Ryzen. Uy! Matindi rin naman trabaho. Si Retriman. Paluto, paluto. Si, tra- Tina. si Super Trade Man. Talo kami dito dalawang beses eh. Totoo ba? Oo, regular Ah. season. Hindi mo nanalo oh. dyan. Tinrade. Oh, yung, yung una yung na- may trade. Sa turtle, binigay siya yung turtle. Ah. Yung blue mo. Titigil ng paan. Top 1. Si Pwede magpalit dalawa. Dalawa Pwede magpalit. Mm. Wait lang ah. Dalawang straight swap lang. Ah, So, ibig sabihin, yung il- il- ipapalit niya sa kanya, magiging 10. Oh, Ganon ganun. ang ano. Okay. Hindi ah. Okay, hindi, hindi. Dalawang move lang, talagang ano. Wala na yan. Hindi ko nagagalawin yung sarili ko dyan. Yun lang. Humble God pa nga. Wait lang, wait lang ah. Ah... Ah. sige. Ito, ito. Si number one. Si number one, papalit ko kaya, no? Hmm. Ito. Based sa ano na lang, sa winnings. <laughs> Daming pera eh. eh, si champion tas finals eh. Alam mo, ano, alam mo ano yung Malaysian? lang. Winnings sa all time. Feeling, ano, si Moise di top 1. Second Icy. over is, grabe. Wala eh. Hindi, sa ano lang to, based sa winnings na lang. Sa ah. price. Okay. Tapos ito. Sino si DK? Yan. Palit sila. Sino yan? Si Irad. Okay. Si Irad, yan. Yan. Sakto lang to, feel ko. Okay. Kasi So, binigay yung top 1 ko eh. Okay. Sino ba Hindi mo rin tapad mo? binigay ko eh. Si Goat, Ah, syempre. The Goat, Yan, yan, yan. Okay. Siyempre, Sino may sa, natira pa? Yun lang ba natira? Uh, ah, sa Suwi. Kasi dalawang, oh. dalawang, eh, ano naman, twisted. Yun, oh, ano. sa sabagay. Yan. Ito guys. Okay. So thank you. Ah, uh, meron pa ako isa pang game sana. Kaya nyo pa ba? Kasi medyo late na ngayon eh. Medyo late, pa? late na. Ikaw. Kaya ba? Ikaw. Late Mga 5 minutes lang to. Ah, sige, go. Oh, ito. Okay lang, okay lang. Ganito lang yan. Hindi ko na masyado explain. Mag, sinong, ano, magbato pa topic kayo para malaman ko sino first pick. Okay. Agi. Saan bagsak lang. Okay. Sino? Ako, you speak? Okay. Ito pa, dalawa. Okay. So, ang mangyayari, dito sa nakikita nyo, bibigyan ko kayo ng 600 pesos. Mm. Ang mga mga player na nandito, guys, at sa mga viewers natin, kaya yung presyo nila ay nakabase sa tournament winnings. Okay. So, para wala kayong masabi. Tapos, yung mga nasa baba na masyadong maliit yung tournament winnings nila, ni round off sa 20 kasi meron ng props eh na play money. Kasi na, nawala din sa Cuneta yung mga play money ko. <laughs> Yan, ganyan dahilan. <laughs> Tapos si Trimar wala dito. <laughs> Hindi ko rin alam. So, sorry Trimar, wala ka dyan kasi kinuha nung, kinuha nung, alam mo na yung kwento. So, so wala si Trimar dito. Ayan, buo lang kayo ng ano, pang MPL na team nyo, 600 pesos ang budget. Current? All time? Um, Ay, lost. Hindi, MPL. Eh, depende sa inyo kung anong Basta, depende sa inyo kung tingin nyo all time o ano. Pero yun, 600 pesos. Kaya? Okay, go. Kaya, kaya. Wait lang. So, ah. first pick. Hindi ko makita. Gusto eh. picks ako. Ay, hindi mo makita. Lapit ka ano ba? Hindi ko makita yung mga mukha nila. Yan, yan, yan. mga laman nito, mga to. Sino ulit? Sino first pick? Si Zayda? Oo. Oh. Ah, sige. Ako na? Pili na ako. Pili ka na tapos ano. Siyempre, pag nabili mo na, hindi na pwedeng kay Trima. Okay. Wait lang ah. Pwede ba lumapit? Mm. Oh, mahal ah. uh, first pick ko si ano, siyempre si Si ano na lang, si Sanford. Sa Sanford? Sanford, Uy! Sanford. <laughs> Ginawa. Ginawa. Okay. So ano to, inaral ko naman to. Makakabuo ka naman na malakas kahit bilhin mo si ano, si Carl, kunwari. Si Carl mm. pinakamahal eh, 400 siya. Uh. Siya ah. pinakamatas na tournament winning si. Kaya pa naman bumuo. Yun nga lang. Hindi, may, meron pa rin, mate. Kasi may mga, basta, ayaw, hindi ka nabibigyan ng clue. Masaya, okay. Okay, si, okay. Si Sanford, tingin ko no explanation naman yata. Malakas talaga. Mm. Mahal lang, 360. Akin na to. Okay. Sa akin naman, Oy, <laughs> anim ang kailan yung buhay na. Kailangan Anim? may Ah, natin mag-MPL eh. Six man, okay. <laughs> Anim pala. 360 na siya. B, ah, hindi. agad ako. Sino, si B o si Ah, Wise? V-Wise, V-Wise. Dalawa. Isa lang. Isa lang. Siya isa Pero eh. Diba? Tigi siya. Ah, di ba drafting? Dito tayo, dito Ah, drafting, okay. dito drafting. Okay, B muna, B. Mataya kasi yun eh. B muna, V. V. Ay, V muna. Sorry, sorry. Okay, okay. Sige, dahil dahil mabait kayo at ah, kayo ang ano, ang gagawin natin dito, yung pinaka-prime nila, yung version na makukuha Okay. nyo. So, Prime. kunwari, pag nakuha mo dyan, prime, prime VY yan. O yan, prime Sanford. Okay, okay. Yan. Copy. Next ka na. Next. Wait lang. Hindi ko makita. Nanakawin ba ang Kaso pag ninakaw mo si Wise, wala na, wala ng pira. Wala ka ng pira. 550 na agad yun. Nalabo mamata mo, Saida? Oo, oh, bakit? Labo eh. Lumabo na ngayon eh. Hmm. Kakaselfon ko to eh. <laughs> Wait lang ah. Ah... Uh, si ano muna? Si... Di ako muna, ako muna. Mm. ako ikaw. muna, ako, ako, Uy, ako. binili yung sarili. Ayun no? Oh, pinakamababa o. 20 Wala. lang. Oh. Wala kasi ako dyan. eh. Di- Budget meal. Budget meal. So, wala, si wala kasi ako dyan, di ako makatipid. Oo, si, si Zayda. budget meal lang, budget meal, budget hmm. meal. Si Zayda po, kaya 20 yun kasi tournament winnings nga. Yes, sir. <laughs> Yeah, alam Wala pang susunod dyan. achievements eh. Ah, yun na, okay. Sige, oh, binuo na, Matik na Okay, so 300, tas sa'yo, magkano na yun? 300 380. 380. 80 na. Ang kaila, meron ka ng jungle XP. Lakas niyan. So, hindi mo mabubuo yung echo kasi mamahal ng mga echo eh. Okay. Eh. Mahal naman ni Oheb. <laughs> Grabe si Oheb. Ah, nag-MSC yan eh. Blacklist ako nabibiling ko eh. At pala sinama ko si Outplay dito, ano? Nasaan, ah, saan na si ano? Si Outplay? China, sa China. China, China. Ah, ah Si ano muna sa akin, si... Okay. Ano ulang ko? Tank XP. Tank XP. Ay, tank post for gold. Tank post for gold. Uh... Saan for... Puro ano na din. Puro tank naman to. Puro ito. Puro passport. Ah, feel ko si ano, si... Ah, si Lanzo, nandiyan oh. Si Dom, si Dom. Dom. Uy! Good pick yun. na si Dom. Uy, nakatipid Ayun, oh. pa. Mura lang, mura lang si Dom. Eh. Ilang, ilang ka pa? 30 lang si Dom eh. 30. Three. Ano na ako? mid, Triumid, mid muna ako. 410 na ako, 410. 410, okay. Aji ako, Aji. <laughs> Blacklist. Pre blacklist naman, di ba? <laughs> tama, tama. Gamit to. So, yung, asan si Haji? Pero yung meta, ano ah, healer ah. Okay na yun, okay na yun. Basta prime, prime naman usapan eh. Magkano na yung sa'yo? Pero mamahal ano? na mga blacklist ah. Ano? 430. 430 ka na. Ah, may ano pa ako, 170. 170, sige. Mahal kasi ni Ford eh. Four. Lang ah. Kailangan mo post for tank. Tatlo pa eh, no? Mm. Okay lang. Ay, wala na akong pa sa 6 man. <laughs> Lucino na lang. Magkano pa ako? 200, 190 na lang. Mm. Then, hmm. uy, sarap ano magbigay ano ng clue ano, eh. Ano kulang ko? Ano ko? Phosphor, tank. Dito ko na lang, dito na lang titingin. Dito, tsaka dito. Pero ikaw, gusto mo i-phosphor si, ano, si James. Lam. ano ako si, si Yahweh ako si Yahweh. Yahweh. Kasi ano Yahweh. 80. 80 lang? O, mura lang ni Yahweh. 80. Pasok pa sa budget. Mm-hmm. Ako, Eman, Eman. Sa Eman. uh, ah, gold. Tayo, tayo, Ba't nasa... Ayaw, tama. Gold pala. Okay. 70. Mayroon ka na lang? 170 kanina. Hindi. 430, di ba? Oh. O, 170. Sandaan pa ako. So, sandaan ka pa. Dalawang player. Oh. Ikaw? 1. 110 na lang ako. 110. 110. Ang dami pa. Wait lang ah. Ano ko lang? Phosphor. Phosphor. 110 phosphor. Dahil mo pang pera. Dalawa dito maganda. Sean Eoy. Kasi hindi mo na-afford yung iba eh. Uh, Lancy. Sean Lancy Eoy. Ah, uh, feel ko si ano, si... Ano si JP, passport mo. <laughs> Dati. si ano ako, si ano, si Sean, si Sean ako. Sean, okay. Feel ko ano sila ni Yawe. Kasi ah, ano to eh. pwede, eh. no? Parang burst to eh, burst to eh. Nakikita ko nga, ah, oh, ano, may synergy nga. Mm-hmm. Ah, okay naman. Lang, ganda yan, ha? Ah. Si Nats. Uy! Ganda! Kasha? Kasha. Kasha yan. Okay lang, bubuhatin ka. Pa, pera mo, tre, Meron pa may 40 pa ako. 40. Six man mo, mag 90, 70 pa ako. Ito, 6 man mo. Si Light. Para may, ano. Pwede. Analyst ka. Kuwante pa ako yun, eh, no? <laughs> Analyst. <laughs> Di ba? Ganun yung pag 6 man. Yeah. Ay, wait lang, wait lang, wait lang. Utak-utak kailangan. Pwede utak. mo utak. Oh. Gusto mo, si Dilar para meron kang ano, content. Oh. <laughs> Hindi ka siya si Baloy, eh. Ano eh. 70, ano 70 ba? Oo, 70 lang ako eh. Para may ano, extra coach. Mm. Malapit yan si Baloy. Uh, wait lang. 70. Yung mga pwedeng coach dyan, 70. 70. Ayun si Marky, oh. Pwede yun. Oo, oh, pwede, no? Para ano. Bata din si Dom, eh. Matuturuan. Mm. Uh, Marky ka? Sige, si Marquial. Okay, okay. Nabuto. Coach yan, coach, coach. Individual. Slash analyst. Oo. Parang hito. Mm, para kay ano, para kay Dom kasi bata din si Dom. Matuturuan yan, malupit yan. Yun. Good idea. Ikaw, si magkano sa'yo? 40 pa ako. Okay. Kunin ko si ano, si Chan, si Raplisha. Ay, yun. Ano, ano, utak, ano. utak. Ayun din. Tsaka may life, life coach din. Oh. Kaya paano. <laughs> Okay. Sino sa tingin nyo mananalo dyan sa lineup nyo? Yan to. Eman, Eman Nuts sa prime nila. Tapos Uy. Triomid ng Blacklist. Ang ganda. Prime Blacklist. Ang ganda. Ganda niya na. Ah. Gaya, buhatin mo kami Ford. <laughs> <laughs> prime to ha. Ah. To, tatlo, mala- lima malakas. Ano ako eh, yung ano ko eh. Current eh, kaso wala si Yawe ngayon no. Iba na yun. Kaso niya, parang na, di naman nawala siguro laro ni Yawi. Kahit naman nung run niya eh. Nandun naman talaga pindot ni Yawi. Eh. Feeling ko palagtong court sa amin current eh. Oh, grand finals, anong score? Go. <laughs> Good question, no? Grand finals, ah... Uh, Porto siguro. In favor of? Sa'yo na lang. Kay <laughs> B-Wise. okay, okay. Ah, B-Wise, ano to? Malinis sa ano, ano lang ako eh, Sanford Yahweh lang ano dito. Oh. Champion, no? Oh. Sa ano? Okay, sa bibigay, overall ah, overall. Uh, bibigay ko sa kanya yung ano, panalo. Pero kung may Sean ano ka, Sean Doming ah, future proof Oo. kayo. Ayun. Potential. Oo. Okay, very good. Ganda na nabuo mo ah. Ah. Okay. So yeah, uh, thank you so much. Thank you. Thank ano you na po, thank sa, you po. sa mga game. At uh, ito, t- for the viewers din, uh, kung hindi nyo alam, may mag-aalas stress na po ganito ka <laughs> bait ng dalawang player natin. Galing sila sa, ano ba, pwede ba i-reveal kung anong sa kayo nang galing? Sobsi. Sobsi Sobsi. Tattoo. Oh, promote nyo naman, promote nyo dito. Shoutout sa, shoutout sa Obsitato Studio, napakagaling ng mga yes, sir. shout out sa inyo. Magpa- mag-book na kayo ng appointment doon, sobrang gagaling nila. Mm. Okay. Ah, uh, yun, nabami rin mga huling message sa mga fans ninyo. Ayun, sa akin na ano, gusto lang talaga pasalamatan lahat ng nag-support sa TNC simula una hanggang dulo. Sana hindi namin kayo binigo ngayong season and abangan nyo mas gagalingan pa namin sa susunod. Um, yun, sobrang salamat sa mga sumuporta sa amin, sa mga kaibigan ko, sa pamilya ko, pati sa mga uh, di nagtitiwala sa amin, tas ngayon nagtitiwala na. Uh, yun. Maraming maraming salamat sa inyo at ayun, babawi kami next season na mas pag iigihan pa namin para ma makuha namin yung kampiyonato next season. At ayun, excited na ako. Okay. Tapusin natin ang podcast na to by you saying ng kung ano yung one word or one sentence to summarize kung ano ang season na to, season 16 para sa inyo. Ah, okay. Ano? Sa akin? Um, unexpected sa akin. Unexpected. Okay. Sa akin? Lason. Lason. right. Thank you so much. Uh, Streamer and Zaida. Let's wish them the best sa mga susunod pa. Bye-bye! Bye-bye!